Hi, this is Christopher Randolph, the voice of Otacon, and you're listening to Par Pixlar. Hejsan och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 74 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par i pixlar och vilken öppning, eller hur Filippa? Ja, verkligen. Vi har aldrig haft en sån där häftig öppning till ett avsnitt tror jag. Nej, Nej. jag har lyssnat på det typ hundra gånger. <laughs> Vi ska i dagens avsnitt prata om Metal Gear Solid till Playstation och eh, avsnittet kommer att avslutas med en intervju som jag har gjort. Eh, superförkyld med eh, Christopher Randolph som gör en av rösterna i spelet. Ja. Det är stort alltså. Ja, ja, absolut. Det är skithäftigt. Jag är fortfarande lite nervös varje gång jag så här lyssnar på det. Liksom sitter och redigerar det så, så blir jag lite nervös. Eh, ja. Hur, eh, hur mår du? Ja, vi har semester. Ja. Känns bra. Hur mår du själv? Jag mår bra. Det är ja. sommar och um, vi ska ta en liten semester snart. Ja, precis. Kommer nog inte påverka podden sådär asmycket, men vi ska iväg en sväng. Ja, mm. precis. Åka på semester. Men vi har ju spelat uh, spel i alla fall. Vi har ju spelat uh, Metal Gear Solid och det är väl det vi ja. ska... Alltså jag tycker nästan att... Vi brukar ju prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden och sådär, men... Eh, vi har spelat lite nya spel, men vi har lite embargon på oss, så vi får inte prata om dem. Och sådär. <laughs> Så att det, det, det är inte så mycket att prata om liksom. Utan, eh, Vi ska dyka rätt ner i Metal Gear Solid 1. Alltså det har varit otroligt kul att äntligen få upptäcka det här mytomspunna spelet själv mm. faktiskt. Du har aldrig spelat Metal Gear förut? Nej. Jag är bekant med serien sedan tidigare. Alltså jag, jag blir så vetgirig när jag har sett dig spela så att jag har liksom suttit och frågat ut och vem är det och vad gör han och vad är det här bla bla bla bla. Mm. Eh, så jag hade ganska bra koll på serien men Alltså det här är en sån, ett stort universum att man kan inte ha koll på allting om du inte har spelat allting alltså själv. Nej, exakt. Så nu har jag haft äran att få spela eh, det första i Metal Gear Solid-serien liksom. Så det är det vi ska prata om idag. Men man kan ju inte säga Metal Gear Solid utan att nämna skaparen Hideo Kojima. Mm. Han, han, är en gud. Ja, han, en, han är en förnulig, eh, förnuligt eh, väsen. Ja, han är, han är um, en pionjär och har varit först med väldigt mycket som han har gjort. Alltså saker som han har implementerat i sina spel har sen liksom satt en standard för typ 10 000 andra spel som har kopierat exakt vad han har gjort. Exakt. Och det är, alltså han, han började sin karriär för många, många år sedan då och eh, då med spelet Penguin Adventure. <laughs> Vad fint. Ja, ja. det är det. Eh, sen fick han ta över då eh, ett projekt som kallades Metal Gear som Konami höll på att pyssla med. Och det är faktiskt ett spel som är, eller var då, tänkt att vara en... Eh, inspira inspirerat av filmen The Great Escape. Faktiskt med, eh, eller boken, som sen blev en film, tror jag, typ. Eller hur? Ja, med Kurt Russell. Nej, nej, nej, nej. Med typ Steve McQueen. Var med i filmen ju. Ja. Jaha, nej nu tänker jag på... Flykten från New York. Ja, men, men jag... Där har du också Metal Gear Solid... Där har jag eh, Metal Gear-referens. Ja. ja. så in i bomben ja, många också. det var också. det jag tänkte. Och den heter Escape from eh, New York va? Ja, och mm. Eh, Escape from LA som ja, uppföljaren heter. Ja, jävla bra filmer alltså med Snake, Där, Snake Plissken. Snake Plissken, ja precis. Som är så uppenbart eh, liksom eh, inspirerat. Mm. Eller tvärtom då. Ja, exakt. Exakt. Um, men fokuset då på det första spelet eh, vid namn Metal Gear som släpptes till MS, MSX-datorerna. MSX och även då NES då. Fokuset var liksom att man skulle smyga, eller försöka liksom rymma, ta sig ut. Det var liksom första konceptuella tankarna som man hade kring spelet då. Sen så blev det liksom ett infiltrationsspionuppdrag av det. Om man valde att göra spelet på just det här sättet, att man skulle smyga och så här, det är liksom... Antingen så var det så att MSX datorns eh, limiterade hårdvara var anledningen. Eller så var det att man bara ville liksom prova någonting nytt. Det är ingen som riktigt vet varför Metal Gear inte liksom blev ett stereotypt actionspel. De kanske inte ville göra ett sånt? Nej, exakt. Eller så var det för att hårdvaran inte tillät någonting annat liksom. Mm. För att Hideo Kojima har alltid haft väldigt stora visioner med sina spel liksom. Och de har ju oftast... In, in, vad säger man? Det har ju burit frukt. Jo, exakt, bra. exakt. Metal Gear Solid som vi ska prata om idag, det är i alla fall den tredje delen i Metal Gear-sagan. Och då räknar vi inte med Konami USAs egna uppföljare på Metal Gear på NES som hette Metal Gear Snakes Revenge. Utan först är det Metal Gear, Sen är det Metal Gear Solid Snake och sen nu, kommer... Nu säger du det, allt jag ska säga om en minut. Jaha, ja men förlåt. Jag ville bara cl clarifiera det i början här, att det här är tredje spelet då. Um, och uh, även de tidiga spelen var ju väldigt drivna av sin story. Men okay. nu, får, nu får du ta över och prata lite om uh, upplägget kring det här spelet. Ja, men precis. Uh, Metal Gear Solid 1, eller Metarögia Sorido Sorry då, hej! Ja, men jag har inte den där bas eller så tenor. Man måste alltid vara en arg japansk man. Det har jag lärt mig från Retroresan back ja, in the day. Men jag man... är ingen man. Nej. Så. Det släpptes i alla fall 1998. Eh, utvecklat av den här ökände då, nyss nämnde Hideo Kojima för Konami då. Och, och det är ju som sagt, som du redan har sagt nu då, att det är en direkt uppföljare till Metal Gear 1 och 2 eh, som då släpptes åtta år tidigare. Men det är alltså det första spelet i Metal Gear Solid-serien. Det släpptes först på Playstation 1, senare på PC och PSN eh, 2009 tror jag, på senare tid. Då, eh, I Europa så fick vi spelet ett år senare, 1999. Och då hade vi fått ett eget, väldigt välkänt röstskådespel till det också. Som har liksom kommit att bli en självklar del av Metal Gear Solid för oss. Mm. Eh, men vad ska man säga? Det är ett banbrytande actionspel i tredje persons, eh, stundvis första persons perspektiv. Eh, du blandar närstrid med smygande och strategiskt tänkande. Men framför allt så är de här spelen väldigt kända för sin djupa och invecklade dialog. Men vad handlar spelet om? Innan vi, innan vi går vidare måste jag bara säga att det här spelet fick ju också en remake på GameCube några år senare faktiskt. Där man använde sig av spelmotorn ifrån Metal Gear Solid 2 faktiskt. Och så har man liksom remakat hela spelet med eh, och, och eh, skruvat upp actionscenerna till typ så 120 så det ser ut som någon... Alltså det, det är liksom nästan fjantigt hur explosiva de här actionscenerna är i remaken. Är, ja. Vad heter det spelet? Eh, Metal Gear Solid Twin Snakes. Ja, och det är alltså inte det som vi har spelat. Och Nej. Jag tycker inte att man behöver göra det, utan eh, det första Metal Gear Solid 1 då eh, fungerar alldeles utmärkt. Ja, man behöver inte spela Twin Snakes. Det, det, kan vara kul om man är typ ett hardcore-fan sådär, men, men annars så... Nej, undvik det. Men om vi ska gå in på handlingen då i Metal Gear Solid. Och jag har skrivit en liten text här nu. Så att, eh, så att eh, cue the dramatic music här nu. Är du beredd? Ja, kör på. Är du beredd? Året är 2005 och sex år har passerat sedan Solid Snake gick upp i rök efter händelserna i Zanzibar. Alltså Metal Gear 2. Solid Snake. Efter en tids sökande så lyckas dock Snakes gamla vän och kollega Roy Campbell, också kallad Colonel, hitta honom. Han behöver Snakes hjälp. Igen. En terroristgrupp som kallar sig Foxhound har kapat och tagit kontroll av en hemlig kärnvapenbas på ön Shadow Moses utanför Alaska. Terroristerna kräver en lösen på en biljon dollar och kvarlevorna från den bortgångna och mytomspunna soldaten Big Boss. Foxhound med sin ledare Liquid Snake i spetsen har också lagt beslag på ett enormt monster gjort av stål. Bestyckat med kärnvapenraketer och osynlig på radar. Det största hotet någonsin i modern krigsföring. Metal Gear Rex. Utan presidentens vetskap vill nu Pentagon skicka en man, Solid Snake, till Shadow Moses Island för att infiltrera och förstöra Metal Gear Rex. Dessutom måste han rädda Armstechs grundare och president Kenneth Baker och DARPA-chefen Donald Anderson som hålls tillfångatagna på ön. Snake anländer till ön från en ubåt i den kalla natten. Snöstormen viner och kylan är bitande. Väl inne i basen kommer Solid Snake att lära sig mer om sig själv den paranormala militärgruppen Foxhound samt att kärlek och brödraskap kanske kan blomma mitt i ett slagfält. Fint. Tack. Jättefint. Som vanligt, första intryck. Det här, det här ska bli kul, för jag är ju nostalgikern av oss två. Jag har ju spelat det här förut, jag har spelat lite av de tidigare spelen, så jag tycker du börjar. Du har ju aldrig spelat Metal Gear förut. Så vad, vad tycker du om Metal Gear Solid? Vad är det första som hit your face liksom? Åh oh, nej, ett krigsspel. <laughs> var det det du tänkte? Ja. Jag tänkte liksom framför mig att det här kommer vara tråkig gameplay. Skjut den där killen, desarmera den där bomben, gör övernaturligt starka stunts och få tjejen i slutet. Typ. Men ack, så fel. Jag tänkte precis säga det. Var, var, det så, var det så det hände liksom? Var det Nej. som hände? Nej. <laughs> det, det hände ju. Mycket av de grejerna hände ju. Men mm. alltså, jag var ju som sagt medveten om hypen kring eh, Metal Gear Solid, men jag, jag, var väldigt orolig att jag inte skulle tycka om spelet just för att alla har hyllat det här spelet så mycket till skyarna liksom. Eh, och jag hade fel, verkligen. Eh, redan vid start så var jag väldigt, väldigt intresserad. Jag blev snabbt indragen i det här dramat som det liksom ligger bakom den här militära fasaden. Man tänker att det är liksom bara hardcore action liksom, men det är inte det. Det är ett djupt känslosamt epos Mm. Och det blev jag liksom medveten om ganska snabbt. Så det var mitt första intryck. Så det var liksom mer story och sånt som lockade dig till att liksom oh, fortsätta ja. spela? Inte, inte liksom gameplay-elementen och nej. sådär? Okay. Nej, nej, nej. Mm. Spännande. Mm. Eh, mina första intryck, alltså det första som, som slår mig varenda gång jag plockar ut det här spelet ur hyllan, det är Yoji Shinkawas fantastiska artwork på omslaget. Alltså det är han har en sån unik stil med hans målningar. Och det ser ut som att de är typ mitt i en storm. Ja, men lite så. Alltså som att han, eller som att han har suttit i en storm när han har målat bilderna typ. Lite så. lite ostadig på handen. Ja, men det är lite så det är liksom, eh, vad ska man säga, det är mm, lite så halvt abstrakta bilder och när vi väl spelar spelet sen också så, Solid Snake har ju aldrig riktigt ett ansikte, förutom när man kanske ser honom på de här codex-sekvenserna man ser ju liksom aldrig hans ansikte tydligt. Det är ju inte detaljerat skapat. Och det är ju inte de här bilderna på honom heller. Så att han är liksom... Alltså alla karaktärer är typ nobodies egentligen. Man får ju liksom inget klar, ingen klar bild av hur de ser ut. Och det, är, det, är liksom, det slår mig varenda gång jag ser hans artwork till Metal Gear. Otroligt vackra bilder. Ehm, jag spelade det första Metal Gear på NES när jag var liten hemma hos mina kusiner. De hade en sån här Bang Olufsen-TV som var jättetrasig så jag såg bara halva bilden. Så jag fick spela Metal Gear liksom med en, med en halv skärm på NES. Men hur gick det? Det gick inte så bra. Och jag, jag fattade inte på den tiden att det var ett även det första Metager var liksom ett smyg... Alltså ett smygarspel. Fokus på att du blir belönad av att smyga. Liksom att du ska spara på ammunition och spara på livpåfyllning och liksom smyga. Det, det, jag tänkte, fan, varför har jag ingen pistol för? Det var det första som slog mig. För det var... Jag hade spelat kontra liksom och Probotector. Så det här var bara så här jättekonstigt för mig att inte ha något vapen liksom. Sen dröjde det ganska många år innan min kompis Ricky köpte, eller hans pappa köpte det här eh, i Thailand och då spelade jag det hemma hos honom och jag var så här, Alltså helt blown away i början för att det var ju liksom som en actionfilm. Jag hade aldrig sett någonting liknande. Så mycket drama, så mycket liksom cinematisk gameplay som det ändå var. Och um, det, var, det var liksom... Jag var ganska dålig på engelska när det här släpptes. Det var liksom 99. Hur gammal var jag då? Jag var 87, jag var 12. Så att, alltså... Det här spelet innehåller ju väldigt mycket militäramerikanska. Alltså militärtermer. Och jag fattar ingenting av den här skiten. Vad fan är Pentagon för någonting? Liksom <laughs> när man är 12 bast. Jag, jag, minns att det, var, att det var svårt med engelskan. Själva spelet i sig hade jag inte så, mycket, hade jag inte så svårt med liksom. Jag klarade det, vet jag, back in the day. Men eh, ja, det var typ mina här, minnen som jag kan komma ihåg kring det här spelet då. I wasn't able to read the future. A strong man doesn't need to read the future. He makes his own. Perhaps so, but I will read your future. Ja, ska vi prata lite presentation om spelet? Och grafik och ljud och sånt. Ja, jag tycker det. Eh, det här är ju ett Playstation 1-spel med, med allt vad det <laughs> innebär liksom. Man är van vid de här äckliga polygonerna och allting i kuber liksom. Ja. Det här spelet har otroligt snygga cutscenes eh, filmiska scener, eh, välgjorda karaktärsmodeller. Jag tycker att det här spelet är väldigt, väldigt snyggt. Ja, det är väldigt pixligt men på något sätt så är det som att man ser bortom det för att allting är så följsamt ändå. Jag, alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det men mm. till exempel deras ansikten som du pratade om innan. De är ju liksom helt blurriga när man ser honom i spelet. Eh, de, de hade lätt kunnat ha mer fler Eh, ansiktsdrag, att man såg mer ögonfärg eller näsa och sånt där. Men de väljer istället det här anonyma skyltdockliknande ansiktet liksom. Och det funkar! Mm. Och varför? Och jag har svårt att sätta fingret på det här men jag tror att det hela handlar om att vi har ju istället de här halvt ritade, halvt animerade ansiktena som man ser i Codex istället. Mm. Eller Codec. Mm. Eh, de är så snyggt ritade, det känns lite som i en manga. Exakt. Eh, och de rör sig ju knappt. Men det bidrar ändå till att liksom väcka liv i karaktärerna. Mm. Så jag tycker att det här spelet är jättesnyggt. Alltså det känns som att du sitter och upplever en actionfilm. Mm. Alltså jag, jag är med på vad du säger och jag kan nog sätta fingret på vad det är som gör att karaktärerna trots sitt Uh, utseende faktiskt känns levande. Och det är ju röstskådespelet. Det är ju liksom röstskådespelarna som, som, uh, som uh, skapar karaktären. Och då behövs det inte så mycket ansiktsdrag. För jag menar, Playstation var ju ändå ganska... Det var ju kanske i och med nästa generations konsoler som vi liksom kunde visa karaktärer som gav uttryck, alltså ansiktsuttryck. Liksom att de var argare, ledsnare, glada. Men här, här hänger ju allt på röstskådespelarna, tycker jag. Men jag tror att vi kommer prata lite mer om, eh, om dem ja. senare. Och en annan sak som vi pratade... Eh, du sa cutscenes här. Och det, det coola med det här spelet är att de, många spel från den här tiden hade ju förrenderade cutscenes. Alltså att man eh, hade... Typ som tänkte Final Fantasy 7, intro till Final Fantasy 7 när du ser Midgar. Det är ju liksom... Det är inte renderat i spelmotorn. Medan det här är ju det. Alla cutscenes är ju in-game. Det är så imponerande. Det är så otroligt imponerande. Och man använder sig av så här jättefilmiska kameravinklar och sättet man bygger upp en stämning på är liksom... Det är Hollywoodklass på det här liksom. Ja, det är verkligen som i en film. Mm. Du nämnde vinklarna här. Mm. Eh, bara det faktum att alltså det här spelet eh, ses ju liksom eh, nästan ovanifrån ja, eh, exakt. snett mm. ovanifrån. Bara det faktum att du ser liksom lamporna som hänger i taket. Ja, du liksom lyser, man ser liksom en siluett av lamporna, ja, lysrören och sådär. I förgrunden liksom. Ja. Bara en sån detalj är så snygg. Mm. Liksom. Man känner sig som en, som en liten råtta i en labyrint ibland ja, så typ. alltså, men det är, det är så jäkla... Man känner sig liksom klaustrofobisk, fast man vill ändå... Man vet ändå att man kan utnyttja eh, klaustrofobin till sin fördel. Liksom att smyga längs väggarna, du vet sådär. Så det kommer vi till sen under gameplay-delen och sådär. Men, men liksom just själva presentationen gör att det, det, ja, jag vet inte. Det är, det är så jävla snyggt för ett Playstation. Det kan vara om, om man ska liksom bortse från spel som har förrenderade bakgrunder, typ Resident Evil, Final Fantasy-spelen har ju förrenderade bakgrunder. Det här är nog fan det snyggaste spelet på Playstation. Och det kan vara det. För att den, den gör allting in-game. Ja, precis. Jag tycker att miljöerna i sig är väldigt detaljerade också. Vi har pratat nu om vinklarna, att hur det liksom presenteras på ett väldigt filmiskt och tilltalande sätt. Men miljöerna i sig är väldigt detaljerade mm. i den mån som är möjligt med pixlar eller polygoner. Mm. Eh, jag bara tänker på den här scenen när man är i deras kontorsmiljö mm. och att man liksom ser Alltså det är inte bara lata personer som har gjort liksom några bord, några stolar. Utan du ser att här har folk suttit och arbetat. Här är liksom. ett labb, här är ett här kontor. Ett labb. Typ, och nu vet jag inte om det finns en kaffekopp, men det, <laughs> det hade lika gärna kunnat vara det liksom. Det finns jättemånga kaffekoppar i Metal Gear Solid 2, du kan skjuta sönder varenda en. <laughs> men du ser. <laughs> ja. Man märker liksom att de har lagt ner tid och eh, energi på att få varje miljö att kännas trovärdig. Mm. För i stort sett allting, alltså du är ju på en militär bas, en forsknings forskningsstation liksom, där du utvecklar missiler och eh, hemliga vapen. Liksom. Mm, mm. Det hade lätt kunnat bli enformigt och tråkigt. Väldigt, väldigt mycket grått. Mm. Liksom. Den gråa färgskalan tar upp allt, typ. Men istället så utnyttjar de det till sin fördel. Det känns väldigt, väldigt varierat och varje miljö känns trovärdig och verklighetstrogen. Mm. Och jag tror att att, att, att de har spelet i alltså ett snölandskap. Alltså en, en det här är ju en eh, snöig isstorm som pågår under spelets gång. Och det är ju till spelets fördel, för man kan maskera mycket med eh, mörker och med snö. Ja, men precis. Och det gör att det sätter en, en det sätter en sån cool stämning på allting liksom. Att, allting är nästan bara vitt och sen så har du några så här stålräcken, och några ramper upp och några strålkastare som går längs marken. Det känns ja, kallt. Ja, det blir en liksom. effekt. Liksom. Exakt, det blir, blir en effekt. Ja. Än om det hade varit liksom så här, eh, dagsljus och sommar. Mm. Det ja, hade inte blivit lika stor effekt då. Nej, precis, precis. Och jag älskar att de har med toaletter. Ja, ja, ja, men alltså det är det jag <laughs> menar. det, finns liksom det, det, det, finns i alla Metagross-spel. Det är liksom att det är någon som har suttit och ritat typ, det är någon som har suttit och byggt de här miljöerna i typ... Eh, alltså i, i, typ The Sims eller någonting. <laughs> Fast det kommer kanske lite senare men du förstår vad jag menar? Ja, precis. Och det är roligt för de har ju liksom så här, lagt in små hintar i eh, utseende Eh, eller i grafiken mm, liksom, mm. Eh, små saker som man kan missa lätt. Mm. I och med att du springer runt i tredje person så ser du oftast allting uppifrån. Men du har ju ett alternativ att gå in i första persons läge mm. också, mm. bara för att titta. Och då kan du ju ännu tydligare se små detaljer som man annars skulle missa. Till exempel på Ottacons kontor så är det en stor affisch över Polisonauts. Mm. Som då är Kojimas eh, tidigare spel. Exakt. exakt. Så sådana saker. Mm. Det, de, har lagt, de har tänkt på det här. Mm. jag vet ju också att det är så att när, eh, när man gjorde, jag vet inte ifall om det här stämmer även på Metal Gear Solid 1 här, men jag vet att när man designade Metal Gear Solid 2 så byggde man upp alla miljöer i lego. Och sen så liksom renderade man det och liksom ja, skapade miljöerna. Man gjorde skisserna till bakgrunderna i lego. Och jag vet inte ifall... Varför? därför att det är lätt att bygga. Du kan konstruera, du kan flytta olika platser. Här kan man ha en sån och så kan man krypa här under. Och här kan man liksom springa runt och här kan det gå en soldat fram och Menar tillbaka. Menar du på där. riktigt? Ja, i, alltså precis. De satt och lekte med lego? Ja, de byggde miljöerna i lego. Är det inte lättare att göra liksom via datorn på något program? Jo, men alltså då måste du ju flytta. Det kräver ju liksom en del programmering. Hideo Kojima, han gick och köpte liksom några påsar en lego. Byggsats. Och gick, ja, men han gick och köpte några byggsatser lego och satt hemma och byggde <laughs> olika. Det är faktiskt sant. Det är sant. alltså, det är nog fint. Det känns som så här, back to basic liksom. Mm. Nu, nu, ska vi, istället för att bara tänka på att saker och ting ska se snyggt ut enbart, mm. så tänker vi på att det ska se verkligt och eh, alltså effektivt och ja, men, ja verkligt. Mm. Trovärdigt. Ja, på, på, riktigt liksom. Nu, nu, ska vi skapa en arbetsplats för de här soldaterna. Mm. Så här, vi ska ha <laughs> tillgång till så här, nödutgång. Ja. Ska finnas. <laughs> ja, men det är sant. Eh, det är bra att ha sånt där. Brandsläckare. Utrymningsplan ska finnas tydligt på ja. väggen. Det vore ju tråkigt om en, om en fackförening spelade Metal Gear Solid och <laughs> insåg att det här funkar ju inte. Vad är det här för arbetsmiljö ni har här? jag säger det. Mm. Arbetsmiljöverket har varit på besök på Shadow Moses Island. De vet. Verkligen. Ja. Alltså välplanerad lokal. Ja, ja absolut. Nej, men det är faktiskt sant det här, hela den här Lego-historien. Och alltså, läser man på lite grann om, om Hideo Kojima så mm, vet man ju kanske att han var ju ingen bra programmerare från början, så det kanske var liksom the lack of skills kanske, in ja, som gjorde att han gick och byggde lego istället. Grabbar, ja. du sitter de och kontorsmöter där på, på Konami. Och sen så bara, nej nu kommer Hideo igen. Han har med sig en jävla legobyggnad idag igen. Fan jag orkar inte sitta och rita liksom... Undrar om de hade, alltså gubbarna också? Ja, det hade de. Det finns... Man kan se det här på eh, bonus-DVDn till Metal Gear Solid 2 så visar han det här med lego, att han byggde allting i lego och sådär. Det är jävligt coolt alltså. Ska vi prata lite grann om det här? Alltså vi har ju presentationen, eh, liksom den filmiska och vi har pratat lite grann om liksom stämningen och miljöer och sånt där. Ska vi prata lite grann om Codex-sekvenserna och skåd röstskådespelet redan nu? Vill du göra det? Ja, jag tänkte bara prata lite generellt om ljud först. Mm. Ja, vi, eh, vi, vi först. kommer in på röstskådespel, men mm. jag tänkte Alltså vi kan inte sitta här och prata om Metal Gear Solid utan att nämna musiken mm. och ljudet rent generellt. Alltså det här spelet har otroligt vacker, eh, känslosam musik. Och tack vare musiken så tar sig spelet till en eh, mycket, mycket högre nivå än vad det annars skulle göra. Musiken berättar också historien om Solid Snake. Den här mm. soldaten liksom. Det bygger upp stämningen. Allvaret liksom byggs upp och liksom finns alltid med där tack vare den här allvarsamma musiken. Mm. Som antingen är liksom en ledsam eh, kvinnlig stämma som sjunger på något främmande språk. mm. var det vi kollade upp va? Ja, precis. The best is yet Något to come. Sånt. Closing theme är på ja, gaeliska. Väldigt, väldigt vacker röst liksom som ligger som en sorglig stämma i bakgrunden. Mm. Eller så har vi de här klassiska militärtonerna liksom. Mm. Eh, så det är otroligt fin musik. Alltså som är en så stor del i att göra det här spelet till vad det är. Men jag ville bara säga det nu mm. innan. Röstskådespelet ja. måste vi prata om. <laughs> det är det här mm. spelets backbone, det är skelettet. Vi har ingen kass Jill Sandwich här inte, utan Nej. här har vi liksom allvarsam, trovärdig, stark prestation av riktigt duktiga skådespelare. Snake. You're that ninja. I've been waiting for you, Snake. Who are you? neither enemy nor friend. I am back from a world where such words are meaningless. I've removed all obstacles. Now you and I will battle to the death. Ja, det, är, alltså, det går inte att prata om Metal Gear Solid utan att liksom prata om insatserna som de här människorna har gjort i alla de här spelen. David Hater som Solid Snake. Det, jag, kan, jag kan inte tänka mig någon annan som Solid Snake. Inte ens Kiefer Sutherland kommer i närheten av David Hater. Han är Solid Snake. Det finns ingen annan. Och tänk då att det är egentligen inte ens originalrösten. Nej, precis. För den vi japanska... Har, vi har ju den japanska mm, egentligen. Exakt. Alltså det visste jag faktiskt inte förrän jag... Eh, ja men förrän vi började spela. Att du trodde att originalet var den på engelska? Ja, mm. för att liksom alla förknippar metal gear med David Hater. Mm. Och liksom hans Eh, dominanta röst, <clears throat> liksom det här eh, maskulina. Mm. Det är självklart liksom. Han har alltid den här... Eh, vad ska jag säga, vad ska jag säga med Snake-röst? Vadå, helt blaha liksom? Ja, kom på något kul nu. S säg uh, a damn fine cup of coffee. This is a damn fine cup of coffee. <laughs> ja, nästan. ja, den, är, den är svår att få till, <laughs> hans den här liksom... Uh, mörka, eh, liksom, jag vet inte, ja. cigarettrösten. Det låter som att ja, han har suttit i, i, ett, i, ett, kallt rum och rökt hela sitt liv. Nej, typ. jag tycker inte det. Nej. Han låter inte pundig liksom. Nej, inte pundig, men han låter som att han är <laughs> ensam och röker mycket. Jag tycker han bara låter väldigt inbiten. Hans mm. röst berättar att han har levt ett hårt och härjat liv. Ja. Typ. Men, men vi, vi, jag tänker mig honom mer som en renlevnadsmänniska. Ja, det är han ju. Ja. Solid Snake. Mm. Mm, Vad vi vet fint. i alla fall. Men vi, vi, har ju, vi har ju ett <laughs> otroligt brett cast här. Vi har ju liksom, vi har skurkar och vi har hjältar. Och alla är ju... Med, med, alltså, alla karaktärer i det här spelet känns ju så otroligt multidimensionella och riktiga. Och det är bara på grund av röstskådespelet. Visst, manuset som är skrivet och sådär, det har ju liksom byggt karaktärerna, men de får ett helt nytt liv med de här röstskådespelarna. Snipe, Sniper Wolf till exempel. Alltså vilken enastående röstskådespelerska hon är. Hon, nu, vet, oh, nu minns jag inte vad hon heter. Eh, kvinnan som gör hennes ja, röst. men det men... känns ju mer som en filmisk upplevelse än ett... Eh, alltså en enbart inom situations, eh, citationstecken mm. eh, ett actionspel. Ja, exakt. Det exakt. blir någonting annat men bara som typ när du... Alltså i det här spelet så... Vi kommer in på det snart under gameplay, men när man liksom eh, går längs väggarna och kameran ändras så att du liksom får vinkeln ur ett annat perspektiv och du kan se soldaterna röra sig, hur de rör sig så här. Det känns så jävla filmiskt. Och sen bara ha codec, att din, din codec ringer och så måste du prata med Colonel. Och det är liksom röstskådespelet. Det känns så jäkla äkta, eller vad man det säger. Det känns äkta, ja. Mm. Trots att de rabblar eh, nästintill påhittade ord, tror man. Man tror mm. att det är påhittade ord först, men det är ju typ inte det. utan det, det är ju liksom det här militärsnacket, ja. de militära termerna och sånt där. När de sitter och rabblar det och ibland så kan det låta något så här cheesy liksom. Så här. Det är ingen som säger så. Mm. Men de får, alltså det blir så bra. Ja. Det blir så, så bra. Mm. Ja, man kan ju sammanfatta presentationen egentligen med att allting känns ju väldigt filmiskt. Både i termer kring kameravinklar, hur spelet liksom spelar sig själv, hur storyn är uppbyggd och hur de fantastiska röstskådespelarna gör sitt jobb jävligt, jävligt bra alltså. Oh ja, verkligen. Ska vi gå vidare och prata lite om eh, gameplay, eller vad säger du? Ja, faktiskt. Eh, jag tänkte nämna lite om eh, kontrollerna vad säger mm. du om mm. det? Ja, kör på, kör på. Vad tänker du? Jag tänker här att <laughs> det är första gången. <laughs> <laughs> eh, nej men jag tycker faktiskt att kontrollerna fungerar väldigt bra. Eh, de är väldigt verklighetstrogna. Mm. Och det här är någonting som både är till eh, spelarens nackdel och fördel. För att mm, Solid Snake han är väldigt följsam och mjuk eh, i kontrollerna. Men det betyder att han stannar heller inte tvärt liksom som andra samtida kylskåp till spelkaraktärer gjorde. Alltså han är liksom en egen människa och mm. han rör sig på det sättet också. Väldigt, väldigt mjukt och så och inte som ett, eh, ett stort ok som bara Nej. åker fram Nej, men han har ju liksom. ett momentum hela tiden som liksom Ja, exakt. Fortsätter. Som du måste ta med i beräkningen. Mm. Vilket kan göra att det är lite svårt ibland att få honom att stanna. Du kanske springer för långt. Ja. Eh, du kanske ska gömma dig bakom någonting smalt och så syns du. Liksom för att du inte liksom du kan inte riktigt få till det. Nej, exakt. Men man slipper tankkontroll och det är ju liksom bara 10 av 10 bara på grund av det. Tycker mm. jag. Ja, du, du hatar ju tankkontroll. Det är ju din värsta fiende. Alltså jag kan, jag kan spela tankkontroll men det är liksom inte, det är inte ultimat tycker jag. Nej, exakt, Nej. exakt. Eh, men som sagt då, det här spelet, alltså vi pratade om det tidigt här då, att det är ett spionspel. Man ska smyga, springa, krypa. Om man ser till gameplay-elementen i det här spelet så är det ju inte så många saker som är nya. Mycket utav det vi får se i Metal Gear Solid har redan gjorts i Metal Gear och Metal Gear 2 Solid Snake. Men det är just första gången i 3D, så att alla de här sakerna... Man, man tar liksom det bästa från de första två spelen och implementerar det i 3D och märker att shit, det här funkade skitbra i 3D. Eh, till exempel alltså att, eh, att du ska använda dina cigaretter för att se laserstrålar. Att du blir attackerad när du är i en hiss av osynliga fiender. Att du slåss emot en, en man som är förklädd till en ninja. Alltså allt det här har gjorts i tidigare spel, men det funkar så jävla mycket bättre i 3D. Absolut, att de klarade av det. Playstation 1 är ju annars en sån där konsol där många fallerade när det gäller just att ta det till 3D. Mm, men Metal mm. Gear Solid har inte misslyckats med det. Nej. Och jag tycker ett viktigt inslag i det här är ju liksom själva striderna. Mm. Eh, förutom det här med krypa som du nämnde som mm. också funkar väldigt bra förutom att det är lite svårt att styra ibland. Ja. Vi pratar om striderna nu, så kan vi prata om smygandet sen? Ja men absolut. Mm, mm. Eh, striderna tycker jag att det funkar bra. Eh, det finns någon form av auto-aim när du står liksom riktad åt rätt håll då. då. Mm. Annars är det lite svårt att se exakt vart det är du siktar. Man skjuter i blindo för att man kameran, kameran är lite för nära ibland så ja, man precis. ser inte vart fienderna är. Om ut, man kan inte utgå från den här radarn bara och skjuta fiender. Det, Nej. Då lyckas du exakt. inte. Liksom. Men med tanke på att det inte är i första person utan du skjuter liksom i tredje person så tycker jag att det funkar väldigt bra. Mm. Faktiskt. Det tog ett tag innan du vande dig vid det där, men sen så gick det rätt snabbt och sen var du liksom bättre än mig på att sikta och skjuta i det här spelet, vilket är helt jävla otroligt. Precis, ja. så, <laughs> kanske, kanske. <laughs> jag har ju spelat det här förut och du bara men jag, jag, kan, jag kan prova Sniper Wolf-fighten och jag bara Ja, är du säker på att du ska prova Sniper Wolf då? Du bara ja, klar på första försöket. Ja. Jag bara, hur fan lyckades du med det där liksom? För att jag var bra. Det tog mig typ sju gånger innan jag var liten innan, ja. Men apropå strider, jag mm. tycker att det här spelet, alltså rent strategiskt och gameplaymässigt så är det underbart. Alltså faktiskt, det här, man märker ju liksom att det här spelet har tjänat som en föregångare till väldigt många nutida spel. Oh ja, oh ja. Det är liksom inte bara... Nu, nu kommer jag in lite på det här med smyga också. Mm, mm. Så hoppa på här nu. Mm, jag hoppar på. <laughs> Det är liksom inte bara att skjuta fritt, utan du måste planera ditt drag. Mm. Du kan vid vissa moment till och med bara smyga förbi utan att ta ner fienden. Men då måste du istället ha i åtanke att dina fotspår till exempel kan synas och ja. att du då upptäcks av fiender. Det är så häftigt, det är så smart. Eh, och liksom till ditt, eh, till ditt eh, förfogande så har du ett helt arsenal av olika vapen som du kan använda dig av. Till exempel, du har ju cigaretterna som du diskuterade. Mm, mm. Det, det, är inte ett vapen, men det är liksom ett föremål. Ett hjälpmedel. Kan, ett hjälpmedel, mm. hjälpmedel, ja precis. Så man kan alltid liksom anpassa striderna efter ditt eget personliga mm. spelsätt. Och det här tycker jag är otroligt smart eh, och unikt för sin tid. Alltså det, det, det, som man också måste tänka på i det här spelet, det är ju att det finns i detaljerna. Det som gör det här spelet stort är detaljerna. Ta till exempel det här att, som du sa, att det finns, de kan se dina fotspår, soldaterna. Eh, ta exempel att det finns vissa golv, vissa typer av golv som låter och kan upp, uppmuntra, eller upp, uppmuntra, upp, <laughs> Fienderna kan höra dig när du går på en viss typ av golv. Ta, ta den här saken också att om du är ute, utomhus, i spelet för länge då blir du förkyld och då börjar du nysa och hosta. Och då Va? hör fienderna det istället. Är det sant? Ja, vi ja, var inte, det, det, gjorde inte vi Vi, vi klarade oss ifrån det där men... men ja men det äm, är ehm, så clever alltså. Det är så mm. intelligent gameplay mm. alltså. Mm. Och ta, ta det här också att vi får inte glömma det att om vi nu ska säga att vi ska smyga genom ett rum. Vi kommer in i ett rum, man ser på den här radarn där uppe i hörnet. Då ser du fienderna, hur de rör sig. Du ser deras synfält, vad de ser. Så att man, man måste först titta på radarn och se hur finerna rör sig. Och typ såhär, okej okay, han kommer kolla dit, han kommer gå upp där. Åh, oh, den här finen, han är lite såhär, han har inget mönster, han går ut lite som han vill. Hmm, hur ska jag göra det här? Okej. Okay. Vi smyger, vi smyger, vi smyger. Vi klarar oss förbi första killen. Okej, andra killen. Vi har ljuddämpare så vi kan skjuta honom. Pang! Vi blir sedd av den tredje killen. Då går det här larmet igång och så byts, kam eller byts eh, minikartan ut mot, en, mot ett räkneverk istället. så står det “Warning” 99. Står det. Och sen börjar den ticka ner. Och, det är så, och då letar, då ser fienderna dig aktivt. Så länge den är röd, då vet de vart du är. När den blir grön och börjar ticka ner, då letar de efter dig. Och de kommer fortsätta att komma. Så länge den är röd så kommer de fortsätta att komma in. Mer och mer fiender. Så du måste hitta skydd. Du måste gömma dig och tänka om din strategi. Och det är så jäkla coolt just att man måste springa runt, leta efter nya gömställen och vissa av de här soldaterna är så jävla korkade så man kan gömma sig framför dem. <laughs> ja, men det, det, är intressant det du säger. Soldaterna är ju oftast väldigt dumma men många av dem har ju liksom utrustats med eh, eh, alltså ett ojämnt mönster. Mm, mm. Så de kan ju överraska en, mitt i liksom. Och sen måste du ha i åtanke spelets värsta fiender och det är de här äckliga kamerorna alltså som börjar skjuta på dig. Ja, liksom. sni sniperkamerorna. Ja, mm. Så alltså i stort sett så tjänar du på att smyga än att bara gå full, alltså så här, Jo men spelet, spelet uppmanar dig hela tiden. Smyg istället. Smyg exakt. istället. För det fortsätter ju komma soldater så länge som du är upptäckt. Liksom. Ja, exakt. Och det är väldigt, väldigt balt. Eh, det höjer ju svårighetsgraden på spelet enormt. Liksom. Mm. Och jag uppskattar det här väldigt, väldigt mycket. Spelar du på Easy kan du dock bara gå in i ett annat rum, för då, kommer de, då har de glömt bort att du finns. Ja, typ. precis. Så korkade är fienderna på, på <laughs> lättare svårighetsnivåer. Um, det finns ju också många olika typer. Alltså, eh, vad ska jag säga? Man kan dela upp spelet i olika delar. Först har du smygdelen. Det är en del. Du har actiondelen. Det är en del. Sen har du även så små saker som gör spelet coolt. Små moment. Ta till exempel tortyrscenen där man bara ska trycka på kryss så fort man kan. Det är ett litet minispel i sig. Att använda sig av Nikita-missilen som du styr själv. Så där du liksom helt och hållet får styra vilken riktning missilen ska gå. Det är också en liten grej. Så det finns så många små element av det här spelet. Det är inte bara spring och skjut, spring och skjut. Utan det är liksom smyg, skjut den där killen, skjut en missil där, sätt en C4 där, plantera en bomb där. Det är så mycket strategitänk hela tiden. Och det är det som gör att det här inte är ett generiskt tråkigt actionspel. Exakt! Exakt, där satte du fingret på det. Det är väldigt, väldigt varierande gameplay. Mm. Och det gör också att man aldrig känner sig riktigt så säker på det. Speciellt jag som spelade för första gången nu. Mm. Alltså hade jag bara serverats en hel tallrik full med action och mm. skjuta hela tiden, fylla på ammo, skjuta hela tiden. Det hade inte varit så roligt. Alltså jag hade blivit för varm i kläderna. Mm. Eh, lärt mig för mycket. Alltså förstår du vad jag menar? Eh, istället här så måste jag liksom prova på nya saker hela tiden. Mm. Bestiga nya berg. Okej, okay, hur ska jag klara den här fienden liksom? Mm. Det, den här gången räcker det inte med att bara skjuta. Den här gången måste jag vara smart. Jag måste eh, skicka iväg en missil eller avfyra den där grejen eller desarmera mm. den jo, saken. Jo men exakt, exakt. Eller bara smyga förbi. Men liksom. första gången man ställer sig mot en vägg, som jag sa tidigare, här corner cam, att kameravinkeln ändras, ändras när du trycker dig emot en vägg. Det är svårt. Ja, men första gången man gjorde det i spelet, man bara Fan vad coolt det här är! Alltså, så här, <laughs> man kände sig som att man var en hemlig jävla agent på något hemligt uppdrag någonstans. Alltså. Ja, så verkligen. riktigt jäkla coolt. apropå strider mm. så mm. kan vi ju liksom inte bortse från boss-striderna. Jag tänkte precis säga bossfighterna, ja, här, för de ja, det är, är det är bland det mest minnesvärda i hela spelet. Oh ja. Alltså de är varierande, de är roliga också. Utmanande men väldigt, väldigt minnesvärda på grund av den här starka karaktären som eh, bossen då utgör. Mm, mm. Jag tänker då Sniper Wolf som jag fick ta, jag fick ta Psycho Mantis. Alltså det är två stycken väldigt, väldigt minnesvärda karaktärer och som kräver av dig att du tänker utanför ramarna. Mm. Speciellt mm. med Psycho Mantis. Jo men det är, varenda bossfight i det här spelet är ju unik. Ehm, du får ju typ en liten miniboss tidigt i spelet när du ska... Där du blir... Rummet du är i blir stormat av soldater. Då ska du stå still och bara skjuta. Det är typ så här en liten tutorial att så här, så här skjuter du liksom. Okej, okay. Och sen typ fem minuter senare in i spelet så får du möta din första boss och det är Revolver Ocelot. Och där är det typ bara att springa och skjuta, tror man. Men det, är, det finns ändå många andra aspekter ur den första bossfighten. Typ så att går du in i mitten av rummet, då, då är det game over för då sprängs hela skiten i luften. Så du måste hålla dig längs kanterna. Du ser, han använder sig av en revolver, obvious, eh, revolver ocelot. <laughs> Eh, och du ser ju hur många eh, kulor han har i sitt magasin, eller i sin revolver hela tiden. Så att du måste tänka strategiskt där. Att nu har han inga skott. Nu står han säkert och laddar om. Och då, kan du, då kan du springa fram och knäppa honom. Eh, Precis. Och sen då så tänker han jag att, är ju smart också. Och jajaja. kommer ju liksom undvika dina skott. Så mm. det är liksom inte att bara spamma. Mm. Och sen kan du liksom jämföra det med till exempel, då tror du att du har liksom såhär, okej okay, det är typ så här bossarna kommer vara i det här spelet. Nej, Eh, så är det inte riktigt. Varenda bossfight bjuder på någonting helt unikt och det är genomgående, skulle jag vilja säga, genom hela spelserien. Att alla bossfighter är helt unika. Ja. Det handlar om att du ska liksom tänka på ett helt annat sätt. Du måste först, först förstå vilken typ av boss det här är. Eh, till exempel Sniper Wolf. Då måste du ha lugnet i dig. Och sikta, skjuta. Och sen Psycho Mantis, ja då ska du koppla in kontrollen i kontrollerport nummer två. Det är Där krävs det någonting helt annat liksom. Makes perfect sense, eller hur? <laughs> Nej, alltså Psycho Mantis-fighten eh, är ju Alltså den är ju otroligt minnesvärd, eh, minnesvärd. Om jag skulle göra en lista så här topp 10 mest minnesvärda bossfighten, det skulle nog vara liksom ettan eller tvåan på den listan. Alltså det var så balt. Eh, jag fick ju ta den. Mm. Jag har ju liksom hört talas om den här fighten innan. Men <laughs> jag kan inte komma ihåg alla detaljer om alla fighter i spel jag aldrig har spelat. Nej, men du har sett någon sån här Watch Mojo-lista ja, på Youtube, precis. så här, så coolaste jag... bossfighterna. Och du har ju berättat om det, att det var någonting att man skulle byta kontroll eller stänga av. alltså mm. jag hade det liksom med mig i bakhuvudet att det är någonting konstigt. Och så liksom påstår ju han då att han kan läsa mina tankar. Mm. Och så gör han det. Han liksom läser vad vi har på minneskortet. Nu hade vi inget Konami-spel. Nej, precis. Hade vi haft det så skulle han ju läsa upp det då. You like Castlevania, don't you? Men ehm, han kallade mig fegis för att jag sparade väldigt mycket. <laughs> <laughs> och det är sant. You're a cautious man. Ja, men typ. Ehm, men sen så sa jag det lite till dig att vi byter kontroller. Mm. Och du sa ingenting. Nej, jag bara okej, okay, vi kan prova byta. Vill, mm. vill du verkligen göra det? Ja, vi gör det. Mm. Och då bara möts jag av en svart skärm där det står Kojima. Ja, Hideo står det. Ja, Hideo mm, Men han bara såhär, what the fuck? Jag bara, vad är det här? Och jag bara tänkte så här, nu är det game over. Ja. Typ att det var inte rätt lösning. Mm. Men istället var det det. Mm. Och jag tog honom! Men det där är det typiskt, kändes så bra! Alltså Hideo Kojima är ju ett mastermind och jag älskar att han alltid har lagt ner lite extra krut på det här med bossfighter. Att han gör varenda bossfight i alla sina spel så otroligt unika. Bara, bara som eh, fighten med Ninja, när du inte får använda vapen. Eller sista fighten i spelet. Eh, vi kanske inte ska spoila så mycket. Nej, det eh, Men inte. Eh, när liksom, det är fistfight to the end of... Alltså, och det är men det har allt! Ja, det, det har allt och eh, finns det mer för minnesvärda bossfighter? Eh, jo, eh, ta till exempel när du möter Vulcan Raven i, i kylrummet och ska liksom lura honom med en liten missil där och plantera C4 och Ja, det och det är väldigt imponerande också och väldigt smart drag av ja. Kojima. För att, alltså tänk vad många spel man har där du... Eh, jag vet inte hur du spelar eller hur ni lyssnare spelar men man samlar på sig så mycket så här kraftiga missiler och bazookas och sådana saker som man aldrig använder. Nej. Alltså förstår du? Mm. Man använder den vanliga grundammon liksom. Och sen mm. har man några så starkt arsenal som man tänker att det här ska jag spara på slutfighten. Ja. Så gör man aldrig <laughs> Nej, det. Exakt, liksom. exakt. Men här så tvingar spelet dig att använda de här sakerna. Mm. Och du kan ju få liksom lite hintar om att okej, okay, nu ska jag använda missiler för att mm. du kanske hittar sån ammo precis innan det rummet liksom. Men det är väldigt smart för att man liksom tvingas hantera alla typer av vapen mm. och föremål. Sniper Wolf, du skakar som bara den liksom, du behöver lugna ner dig. Ja, då finns det ett antal tabletter eller ja, exakt, knark exakt, liksom ja. som Solid Snake kan stoppa i sig för att klara det liksom. Mm. Ja, men det är så speciellt. En, en annan riktigt cool grej med bossfighterna, det är också så att Alltså Hideo Kojima, han är ju en mästare på att bryta den fjärde väggen i sina spel. Eh, jag tänker på den här... Um, eh, vi kan prata lite grann om den fighten som sker på toppen av Communication Tower när du möter Liquid Snake i en jävla stridshelikopter, eller en stridshelikopter, ehm, um, precis. En, en Hind. Hyde, just det. Eh, en hind. Hind, <laughs> hind ja, precis. Och för det första, den scenen kan vara en av de snyggaste scenerna till ett, i ett spel till Playstation 1 någonsin. Du har, du har först och främst så har du missiler som kommer. Och sen då när, när han skjuter sina sista raketer, hela jävla tornet rasar ihop. Allt i realtid, allt i Game Engine. Allt är så jävla snyggt gjort. Och under den här eh, bossfighten, så när han försvinner ifrån radarn och försvinner ner och du inte kan se honom längre. Han vill överraska dig, Liquid Snake. Om du då till exempel, till exempel ringer till eh, Colonel eller Mailing, då säger de att du ska lyssna på din TV, stereoljudet. Du hör vilken sida av byggnaden han är på. Va? Och sen om du har en TV som inte har stereo, som bara kör i mono, då säger de det. Va? Har du ingen stereo-TV? Va? Ja men det är såhär, sådana små saker. och bara som det här, okej okay, vi, ska, vi ska få tag på Meryl eh, som är någonstans på basen. Vi måste kontakta henne. Och då säger Colonel, men titta på baksidan av CD-fodralet. Och där sitter du med en bränd version av spelet och bara ja. Vilket jävla CD-fodral! Tji fick du! <laughs> ja men det är så här, det finns så många, och sen Psycho Psychomantis som vi pratade om tidigare. Eh, en annan sak också, eh, när vi har genomgått den här tortyrscenen. Det är alltså du ska trycka på cirkel så fort du bara kan i, i under en viss tid. Eh, och efteråt så pratar du med Naomi på Codec och då säger hon att okej, okay, nu ska jag hjälpa dig. Du har ont i armen efter, efter den här uh, tortyren. Så att lägg handkontrollen på din axel så ska jag stimulera dina muskler. Och då börjar det så här, så börjar, så börjar den vibrera som, man, som att man behöver en liten massage där på armen som man har suttit och mashat på cirkel så mycket. Alltså det är jättehäftigt. Det märks att han är inte rädd för att få sina spelkaraktärer att uh prata om saker utanför tv-skärmen. Nej, exakt, exakt. Alltså, jag har förståelse för att vissa spelutvecklare inte vill det. Mm. För det bryter illusionen liksom. Och det kan liksom te sig lite löjligt när Revolver Ocelot säger att man måste trycka jättehårt på fyrkant liksom. Mm. Alltså, det bryter lite illusionen, men det märks att han är så... Eh, han är så säker i sina karaktärer mm. och trygg med att de utgör en en, en trovärdig del av spelet, att det gör ingenting. Nej. Så det blir istället bara en rolig grej. Men att precis, de står exakt. och... Revolver pratar med mig, mm. att jag ska trycka på fyrkant liksom. Mm. Okej. Okay. <laughs> Men bortse, alltså det, det är ju egentligen det enda i spelet som påminner dig om att du spelar ett spel. Ja, annars sitter man ju helt uppslukad liksom. För att, liksom. liksom, du får aldrig någon sån här liten skärm som kommer upp där det står liksom tryck, tryck på kryss för att dyka ner. Utan det är liksom så att du ringer till Colonel, jag har hittat en stege, jag kommer inte upp. Då säger han 'Push the action button' man, Det är så, så här, smart användare. Ja. Du, jag vill inte säga tvingas, för att det är någonting positivt, men jag måste eh, använda mig av kodek och mm. av spelets eh, eh, förmågor liksom. Jag kan inte gå in på någon manual som finns. Nej, utan exakt, exakt. jag måste använda mig enbart av spelet mm. liksom och det jag får Ja, och det, och det är ju via just den här codecen då. Alltså, för er som inte har förstått vad en codec är än så länge, det är alltså radio. Där du, där du ser ansiktet på dig själv och ansiktet på den du pratar med. Den Pre-mobil. Exakt. Den använder du för att eh, ja, till exempel spara, du får hintar och du får en stor skopa av storyn levererad till dig via just den här lilla manicken. Och den i sig är ju ett Alltså det är en stor, väldigt stor del av spelet som, som utspelar sig där i just i kodecken. Och det är ju liksom i den kodecken som du också får de här små tutorial-grejerna hit och dit som vi sa då. Men det här spelet är ju... Det kör inga tutorials. Och det är ballsy, tycker jag. Det är liksom... Det är coolt. Det här spelet är så jävla modigt och kaxigt att de till och med i första rummet du kommer till i spelet. Du ska ta dig från punkt A till punkt B. Från en liten bro, eller brygga, till en hiss. Och istället då för att spelet liksom kastar upp massa tutorials på hur du ska göra, då står det så här, Produced by. Edited by. Du har liksom skaparnas namn dyker upp som, en, som i en film. Istället för att det typ står tryck på kryss för att göra så. Det, det är bara, fuck tutorials. Det här, är, det här är en film du spelar typ. Exakt. Det är så typ, jävla coolt alltså. it out ja, liksom. Det är så jäkla coolt alltså. Ja men det är, det är asballt. Vi har pratat lite grann om gameplay nu och vi har tidigare pratat om eh, presentation av spelet och nu ska vi gå in på spelets liksom hjärta. Vi har pratat lite grann om spelets skelett. Visst sa du spelets skelett? Vad sa du? Ja, backbone. Liksom. Backbone, liksom. ja, ryggrad. Så nu ska vi prata story och karaktärerna och det är det här som är en sån otroligt stor del i alla Hideo Kojimas spel. Alltså handlingen, den är så otroligt invecklad redan från början. Och man vet att Hideo Kojima sitter på liksom en masterplan. Att alla karaktärer är typ connectade på något sätt. Och det finns alltid en liten oväntad twist. Och när man tror att det inte går att skruva på saker mer, då kommer en liten twist till och man bara vad fan är det här? Är han, är han, han är, alltså man tänker så att mm, antingen... Vem ska jag döda nu? Antingen är Hideo Kojima en jävla idiot, eller så är han typ alltså en, en gud på det han gör. Ja, det jag känns Jag älskar det. Hideo Kojima och jag älskar hans story, jag älskar hans karaktärer. Ja. Så jag är väldigt partisk när vi pratar story. <laughs> ja, alltså jag kände ju till storyn också, mm. något. Men nu fick jag ju uppleva den liksom själv. Eh, och jag måste säga det att det här är ju ett av spelvärldens mest kända storylines. Mm. Alltså Solid Snakes kamp mot Big Boss. Det blir inte mer episkt än så här. Mm. Den är invecklad, men den är aldrig för svår. Och det, alltså spelet underlättar ju genom att eh, varje gång du sätter i spelet igen så får du liksom friska upp minnet genom att du eh, får lite story. En mission log so, so ja, far liksom. precis. Mm. Det här har hänt eh, medan du var borta liksom, eller mm. sist du spelade. Och du kan även liksom kolla på vad som hände i Metal Gear 1 och 2 Ja, det finns, en liten, det finns en liten briefing-video du kan titta på innan ja. du börjar spela där. Som, som förklarar liksom de tidigare två spelen. Och, men även när du spelar spelet så blir du påmind för att de pratar om “Remember when you did this” eh, “During your first Exakt. mission” och man bara såhär, “Aha, okej, okay, men då, då förstår jag”. Utan att det blir jag. krystat kommer du ihåg när du gjorde det här? Och så bara börjar de rabbla alla detaljer. Ja, exakt, det gör de ju exakt, inte. Mm. Utan de säger ju på ett naturligt sätt liksom. Ja, exakt det är ju ett, liksom ett militärt influerat spel. Eh, och, och politiskt. Viktigt, ja. Mm. Eh, och då är det viktigt att allt det här funkar och att det låter trovärdigt. Mm. Och det gör det. Det är väldigt, väldigt viktigt. Du nämnde politik. Det mm. här mm. är ett av handlingarnas bästa pelare kan man säga. Mm. Eh, man märker väldigt, väldigt tydligt att det finns en så bakomliggande kritik i mm. spelet mot användandet av eh, missiler och atomvapen. Det är ett spel du spelar, men kritiken är riktig och befogad. Mm. För det stämmer ju liksom att det finns massor av missiler och hemliga vapen som USA och andra stornationer har tillverkat liksom. Mm. Det är väldigt intressant det här. Kojima han väljer att ta till det, eller han väljer att ta spelet till en politisk nivå Eh, och, och, det visas väldigt tydligt tyckte jag när, jag, eh, när Solid Snake liksom, så han aktivt kritiserar det här hyckleriet och lögnerna och den här byråkratiska skiten mm, liksom mm, han måste mm. ta från Colonel hela tiden. Ja. det syns väldigt tydligt var Kojima står i ja, den här ja, frågan. Absolut, absolut. Och det är ju, det är ju mycket militärsnack och det är mycket så här politisk fakta och sådär. Alltså så vitt jag förstår om man bortser från det fiktiva i spelet, alltså det som händer i spelet. När de pratar fakta och när de pratar om Gulfkriget, andra världskriget. Jag tror att allting som sägs där är ganska spot on. Om man bortser från det här äh, såklart det här, det här, med jeans. Det här, det här, ja, men det här självklart övernaturliga fenomenet eh, som, som finns i alla spel. För Metal Gear har ju alltid... I varje spel så finns det ju alltid saker av övernaturliga element. Men bortser man från det som är obviously supernatural så är det ganska mycket grundat i verkligheten. Basen ja, ja. som spelet står på, grunden som hela, hela spelserien är byggd på, är ju vår verklighet. Ja, absolut. Årtal, mm. krig, Exakt. nationer. Det är det Allt som är coolt. Alltså. korrekt. Alltså. Det är det som är så coolt. Det är coolt och det är skrämmande. Lite. Ja, men just det här med, med hotet av, av, från kärnvapen. Och vi vet ju att alla människor i Alltså hela japanska befolkningen, hela, det, hela den liksom folkgruppen är ju väldigt rädda för atomvapenkrig för att... Ja, de blev väldigt, väldigt drabbade. <laughs> de blev ja. jävligt drabbade. Ja, exakt. Um. <laughs> En annan sak som är väldigt viktig när det gäller handlingen, mm. det är ju det här att det talas väldigt mycket om gener, jeans. Ja. Ja men det är ju spelets liksom... Och inte byxor, som du har fått mig att <laughs> tänka här, på vi må, vi varje vi måste, gång. Vi måste säga det bara. Måste vi verkligen de, förstå de, det? de pratar väldigt mycket i det här spelet om jeans, alltså gener. Ja. Men blunda när ni hör och ser spel. Alltså när ni spelar spelet eller ser på, ser på cutscenes. Blunda och låtsas som att de säger jeans. Alltså jeans istället denim. för... Istället för... Ja, denim. <laughs> denim jeans istället för gener. Alltså det är så kul. Och typ såhär... <laughs> You're always so controlled by your jeans. <laughs> so your jeans tells you what to do. Ja, exakt. Ja, det är allt sådär. Vadå, dina jeans säger åt dig vad du ska göra. Generna är, är ju liksom, eh, ens anlag anses mm. ju vara motiv till varför eh, skurkarna gör som de gör. Mm. Det är temat eh, i spelet, det är ju ja, gener. exakt. Mm. Det är som att generna rättfärdigar eh, allt det onda som de liksom eh, mm. gör mm. ja, mot mänskligheten. De kan inte hjälpa dig, it's in my jeans. Ja men exakt, exakt. Det, alltså, det är så de säger hela tiden. Ja. Eh, och det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Det här är nästan ännu bättre än själva Eh, den här politiska delen. Mm. För hur mycket kan vi egentligen skylla på våra gener? Ja, det är du som gick NO här, inte jag. Ja, exakt. <laughs> Så förklara gärna. NO. Förklara gärna. Nat NO, naturorientering. Naturorienterande ämnen. NO, det är ju i högstadiet. Men jag gick inte på de lektionerna heller. Nej, du kan ingenting. Men vad kan du om gener? Berätta. Jag gick naturvetenskaplig ja, linje. då är ja. du alldeles som svarvad för det här. Ja, ja. Oh ja. Berätta då. Om vi tar Liquid till exempel. Mm. Han har ju... Ja, nu blir det ju spoiler här. Ja, det här blir spoilers. Ja. Mm. Han har ju liksom levt hela sitt liv som den sämre av de här klonerna då. Eh, Les enfants de terrible. Ja. ja. Eh, men egentligen så är det ju han som är den bättre av de två. Men han förlorar ändå mot Solid Snake. Vilket visar att generna egentligen påverkade ingenting. Det gav honom endast liksom förutsättningarna för, eh, vad ska man säga, en, po en potentiell styrka. Eh, så han har liksom levt nästan som en fånge hela sitt liv efter sina gener och han tycker att det är genernas eh, på grund av att han är, eh, är liksom skapad efter Big Boss och han är den eh, sämre kopian, då måste han leva hela sitt liv efter de förutsättningarna. Mm. Han vågar aldrig ta ut svängarna Eh, förutom då att han försöker ta över hela världen. Mm. Men han försöker aldrig liksom leva sitt eget liv. Så här vill jag ha det liksom. Medan Snake å andra sidan, han uppmanas att leva utan tanke på vare sig anlag, gener eller det faktum att han bär på en dödlig sjukdom. Mm, och det här tycker jag är väldigt fint. Det blir liksom temat i hela, i hela spelet. Legacy. Ja, men det blir det. För det pratas ju väldigt, väldigt mycket. Det blir, det blir lite det här med, som Sephiroth i eh, Final Fantasy 7. Mm. Som även han är väldigt tyngd av det faktum att han är skapad. Och att Exakt. han kommer från Genova då. Mm. Gener från den här onda kraften. Men det gör ju Snake också. Mm. Och istället då för att han ska leva sitt liv som en fånge och en slav efter de här förutsättningarna så tänker han att skitsamma, jag lever precis som jag vill. Mm. Liksom. Och jag går efter mitt eget hjärta och vad mitt förnuft säger mig. Liksom. Att jag, jag tänker inte följa någon byråkrat som säger åt mig att göra hit, si och så. Liksom. Utan han, han följer det som han tror är rätt. Ja, och Snake är ju också en väldigt fri karaktär. Han har väldigt... Alltså han tycker, han tycker och tänker upp, själv. Han tycker om att uppfostra hundar i Alaska. Ja, <laughs> exakt. Bara det. Så jävla fint alltså. Han har säkert ett utedass också. Jag tror det. Han har det. säkert inte ens rinnande vatten och när han ska ha mat då går han och slår ihjäl en björn bara. Ja, jag tror typ det. lägger den på grillen. Typ. Ja. Jag tror att han gillar att i sånt fall sitta på dasset med öppen dörr. Mm. Så att han kan se ut över den frusna sjön. Mm. Det tror jag. Nej men alltså Snake är ju... Det är lite så här samma grej just som i Rambo. Att han blir inringd av en Colonel som ska You have to go back and do a mission, bla bla bla, du vet sådär. Men Snake är ju ändå fri, medan Liquid är ju fången. Fången i sig själv och fången av just vetskapen att han är liksom den bättre. Han måste prestera. Eh, för att, ja, han är ju en av sönerna till Big Boss. Och det är just det, är just det här spelet tar ju upp så jäkla många coola teman. Du har ju först det här med föräldraskap, barn, brödraskap. Snake kommer ju till den här ön och har ingen jävla aning om att han ska möta sin brorsa där, som är liksom värsta bossen. Han har ingen aning om det. Han är alltid så här, What? Mm. Hela tiden så här, You're my brother! Alltså det är så <laughs> synd om Snake. Ja, Snake han är ett det, offer det för det, maktgalna idioter. Hela Shadow Moses Island är som en jävla överraskningsfest för honom liksom så här, surprise, här, Här, här är din, <laughs> surprise brother! här är din brorsa. Och här är din pappa. Och här ja. är din kusin. Och det är bästa så här, kompis. Som I nu vill no döda idea. honom. Ja precis, och det är så, här, så ja, det är så här, han, han möter liksom hela sin familj och alla sina polare möter han ju på den här jävla överraskningsfesten på Shadow Moses Island. Och han hade ingen jävla aning om att han skulle träffa någon Nej. där. Han skulle lite och förstöra ett vapen, metal gear, och så möter han liksom hela sin familj där och får hela sitt jävla släktträd uppritat för sig. Och det tycker jag är... Alltså, det, det är... Hideo Kojima har oftast med det i alla sina spel. Men det är så här att det är ju lite märkligt det här med att alla bitar faller på plats. Snake, det första Snake gör när han kommer till spelet är att han pratar om sin gamla polare Frank Jäger, Grey Fox. Det är en av de första grejerna han säger i spelet. Och sen så, vem var på ön? Jo, Grey Fox! Hans enda vän! Alltså, det är lite märkligt ibland hur vissa bitar alltid faller på plats. Ja, men jag tycker inte att det är så konstigt Nej, jag egentligen. vet, men det, det känns ju ändå det känns ändå coolt. Ja, För det, det är bara en, bra. Det känns ju som en Hollywoodfilm, ja, återigen. exakt. Alltså, jag menar, det är inte som att skurkarna har bjudit in till ett teparty liksom och Frank Jäger fick inte inbjudan. Alltså de håller på med en jätte, jättestor operation. Typ, mm. är du någon i den undre världen så vet du om det liksom. Mm. Så jag tycker inte att det är så konstigt. Men nu, nu har du nämnt väldigt, väldigt många minnesvärda karaktärer liksom. Ja, och det ja. stämmer ju, hela spelet är fullt av dem. Solid Snake har vi betat av liksom, men bara Otacon till exempel. Mm. Alltså alla karaktärer har ju sin historia och de är liksom flerdimensionella. Otacon i sin eh, tur då, han bryter liksom den här eh, onda cirkeln som har genomsyrat sin familj. Det eh, när både hans pappa och hans farfar har alla, allihopa liksom jobbat på Metal Gear-projektet. Liksom. Byggt Weapons Byggt, of Mass Destruction. Exakt, och hur kan man leva med det på sitt samvete? Så han bryter den här cirkeln och vägrar liksom samarbeta mer. Mm. Eh, Sniper Wolf, hon verkar ju till, vid första anblick bara vara en, alltså en idiot en eh, kallblodig mördare liksom. Mm. Eh, jag gillar henne jättemycket. Hennes, hennes dödsscen är alltså, ju... så vacker. Det, det, är typ bland de mest minnesvärda scenerna i ett tv-spel genom alla tider alltså. Ja, absolut. Vi kan lyssna på bara lite det hon, hon säger här, för att jag vill bara spela upp det, för att det här är 10 av 10 i stämning, röstskådespel, karaktärsdjup, allting. Vi lyssnar på det här. Just finish me quick. I am a Kurd. I have always dreamed of a peaceful place like this. A Kurd? So that's why you're called Wolf. I was born on the battlefield. Raised on the battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies hunted like dogs day after day, driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. i stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden, watching everything through a rifle scope. Now I could see war, not from inside, but from the outside, as an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now I am nothing more than a dog. Fantastiskt, eller hur? Ja, ja. absolut. Verkligen. Otroligt av det. Jag tycker om hennes karaktär jättemycket, för mm. det finns någonting övernaturligt över henne. Eh, alltså hon hänger sig totalt åt sitt yrke. Så hon kan förfölja en person i, i veckor, i månader för att lära sig allting om personens mönster. Mm. För att hon lättare ska liksom kunna döda honom. Så hon är väldigt tuff, men det är så uppenbart att hon är hon är så pass skadad av krig att hon, hon är mest bekväm bakom striden. Eller ja, på utanför, avstånd ja, liksom. Ja, otroligt alltså. Och det är väldigt passande för hon säger ju det själv liksom mm. att, eh, att hon har upplevt krig på så nära håll att hon... Det var därför hon tog sin eh, fristad liksom på långt avstånd under Big Boss skugga. Ja, exakt. Och det, det som jag också måste säga om Sniper Wolf, det är att vi pratade om Otacon tidigare här och vi... Ja, jag måste ju bara påminna er lyssnare om att vi har en intervju med Otacon i slutet på det här avsnittet. Så jag, vi kommer gå in, jag kommer gå in på djupet eh, med Otacon om Otacon lite senare. Men det, det, jag skulle säga är att som att när Sniper Wolf blir skjuten, då blir Otacon jätteledsen för att i Snake och Sniper Wolf, de är fiender. Liksom. Men när när eh, Snake sen dödar Sniper Wolf, då blir Ottacon jätteledsen för att han kände ju henne som en vän. Och han var ju till och med förälskad i henne. Och, och man har inte svårt att förstå det. Nej, exakt. För att det är bara att man eh, är på olika sidor i krig. Och det är liksom... Det är så jäkla häftigt att eh, alla karaktärer är, har så många dimensioner. Och det är så... Alltså, ah, det finns inte bara onda och goda. Nej, alla, är, alla känns som människor. Ja, exakt. Det finns inte... Det finns inte så många människor i alla fall som är helt igenom onda. Nej. Det finns ett, ett fåtal liksom i historien men mm. många kriminella och folk som har gjort dåliga val, det är oftast bara det. Man har man är offer för sin egen ofullkomlighet liksom mm. och sina All, svagheter. Alla karaktärer har hjärta. Ja, exakt. Vill jag säga. jag tänker Frank Jäger, eller Grey Fox mm. som han också kallas. Alltså, det här är också en viktig del av handlingen och visar på alltså vilket geni Kojima är. Jag har aldrig upplevt deras äventyr som de hade i Zanzibar. Eller Nej. äventyr, de sköt mot varandra. Mm. Eh, ja, de eh, fistfightades också på ett minfält. Ja, till och med. Mm. Alltså jag har ju aldrig upplevt det här själv. Eh, men trots det så lyckades jag känna den här intensiva relationen och respekten de har mot varandra. Mm tack vare trovärdigheten i karaktärerna. I de här förtroliga dialogerna och eh, alltså känslorna som de visar mot varandra. Mm. Det är inte krystat någonstans. Det är inte så att de träffar varandra och att liksom Solid Snake eh, krystat säger ah, Frank Jäger, min gamla kompis Nej. som jag mötte för så här och så här många år sedan på den där platsen där vi tvingades slåss mot varandra mm. för att bla bla bla bla bla bla bla. Jo, exakt, exakt. Typ såhär varenda amerikansk film som mm. gör så. Exposer, expo, oh. story-exposering eller vad man säger att det kallas Ja, det är mm. fruktansvärt mm. liksom. Det är ju ingen som skulle köpa det. Nej. Liksom. De måste ju spela som om de har sett varann, upplevt varann, alltså upplevt varann. Ja. <laughs> men som att de har en story tillsammans. Mm. Jag kanske inte förstod allting till en början, men med spelets gång och i och med att Kojima lägger fram det så genialiskt mm. så hänger jag med. Och jag tror på det. Jag tror på att de har liksom haft värsta historien tillsammans. Mm. Och det gör att hans dödsscen blir så kraftfull. Trots att du knappt känner honom? Trots att jag, jag känner inte honom. Jag vet inte, jag vet inte hur han ser ut utan sin eh, ninjadräkt liksom. Mm. Men ändå så är det så känslosamt och med musiken i bakgrunden och eh, när man har liksom i åtanke Naomis relation med honom också, att mm. hon att hon ser honom som sin bror liksom. Att det är så starkt! Och så kan man säga om alla karaktärer. Alltså, vi serveras både komedi, eh, det är allvarsam drama, det är kärlek. Alla karaktärer har ett djup och flerdimensionella sidor. Vi måste ju prata om Meryl också. Snake och Meryl som träffas på den här ön och man tycker så här, oh hon kommer bli hans love interest, bla bla bla, vad tråkigt och ointressant. Men det känns ändå motiverat. Han pratar ju om henne hela tiden när hon är borta. Och han pratar med henne, han ger henne komplimanger. Han faller ju för henne direkt. Och hennes röva. Ja, precis. Hennes <laughs> röva. Men det är liksom... Det känns inte krystat. Han blir ju blixtförälskad i henne och hon ser ju upp till honom som legenden Solid Snake och, och Liksom, jag, jag, tycker att det, det är en fin kärlekshistoria. Det finns många. Det är, ett helt, det är ett helt pärlband av fina kärlekshistorier i det här spelet. Vi har Otacon och Sniper Wolf, vi har Meryl och Snake och vi har den här fantastiska vänskapen som också växer fram mellan Otacon och Solid Snake. Otacon som börjar som en fegis, han låser in sig i ett skåp när Snake kommer, han kissar ner sig. Det är så här, små saker, men sen så växer han till att bli en riktig hjälte. Han liksom han vågar saker och ting. Och det är så här, karaktärsutveckling hela tiden alltså. Ja, absolut. Och Meryl, hon är ju ingen damsel in distress. Nej, nej, nej, absolut alltså, inte. Solid Snake, han ger sig ut för att liksom rädda henne sen. Mm. Eh, som en liten bonus liksom. Han, han lovar The Colonel. Mm. Men hon tar ju hand om sig själv ganska bra Mm. Liksom. Sen är hon ju lite naiv och försöker liksom leva upp till lite för höga förväntningar. Men det är också så här trovärdigt och eh, eh man förstår henne. Liksom. Att hon har eh, vuxit upp med både en pappa och en farbror som är big shots liksom i militären. Mm. Ja, och det här är ju som sagt Metal Gear Solid 1 och det är ju liksom bara... Det är bara början. Det, det är bara ett hörn av det här stora komplicerade nätet av tusentals karaktärer och händelser och saker liksom i det, alltså det är så en liten del av allt som har hänt i Metal Gear Solid-sagan. Och det är liksom här som det börjar på riktigt, tycker jag. Alltså vissa spel som man spelar, eh, har du känt det någon gång att alltså den, det har ett, en start och ett slut? Mm. Och man känner liksom att ja, det är en färdigberättad historia. Mm när man, när man spelar det här spelet så känner man liksom shit vilken potential den här, det här speluniversumet har. Mm. Man vill veta mer. Ja, <laughs> alltså exakt. det finns så mycket obesvarade frågor men inte så till den, till den graden att man känner att men vänta, vad hände där? Vem var det? Alltså du får ju svar på dina frågor. Men karaktärerna och handlingen är så invecklad och djup att man bara känner att shit, det kan komma hur många spel efter, alltså efter det här som helst. Vilket det gjorde också. <laughs> ja, och sen har vi ju Hideo Kojima Mastermind som alltid, alltid, alltid lägger till en liten twist på allting. Så att när du tror att du har koll på någonting så visar det sig att du hade helt fel. Ja. Mm. mm fantastiskt spel, fantastisk story. Ska vi, vill du att vi börjar summera ihop här? Vi ska ju snart lyssna på intervjun som jag gjorde med Christopher Randolph. Ja, vi är väldigt, väldigt nyfikna på det. Ja, men om vi ska börja summera, alltså vad kan man säga om det här spelet som inte redan är sagt? Det är ju hyllat till skyarna och jag måste göra detsamma. Hideo Kojima är en mästare på att skapa spel och redan här så visade han liksom Alltså han, han bjöd in oss till en sån mycket större värld. En värld där, där han liksom visar på att han är en pionjär inom spelindustrin. Han, han kan både göra ett helt en helt ny typ av spel. Ett cinematiskt spel inspirerat av Hollywood med dramatiska kameravinklar och actionscener. Men också bygga karaktärer med riktigt djup. Alltså karaktärer som känns levande och det är genomgående genom hela spelserien. Han är en mästare på att bygga karaktärer, stämning, platser, händelser, scener bossfighter, allting är unikt i hans spel. Det känns aldrig som att man gör samma saker två gånger. Nej, jag håller med. Eh, jag känner också det att det här är, utan att överdriva, ett av spelvärldens bästa spelserie. Mm. Alltså verkligen. Eh, det blandar liksom intensiv, eh, jättevälplanerad, väl genomförd action med, med djup och gripande handling. Vi har karaktärer som berör dig på ett sätt som inget annat, alltså militärt eh, actionspel någonsin i spelvärlden har gjort tidigare det, det, är liksom inget spel med machokillar eller stridspittar <laughs> som man brukar kalla det. <laughs> Varför säger man stridspittar? De kallas så. Ja. Mm. Machokillar. Alltså pittar ska alltså vara penisar då? Alltså. Ja, okay. mm, mm, mm, mm okay. antar det. Det är inget sånt spel som en kan tro utan det här är liksom en blodig historia om en mans kamp mot systemet. Mm. Fight the system liksom. Mm. Ja, Snake är ju en rebell. Ja, Sin absolut. Helvete, ja. Absolut. Han tror att han liksom så kämpar för de godas rätt. Mm. Men istället så blir han använd. Så han är ett offer, men han börjar liksom inse det nu och ta tillbaka sin egen eh, rätt. Mm. Liksom. En sak som jag bara kom att tänka på nu eh, och som jag känner är väldigt viktigt i sådana här sammanhang. Det här, alltså många gånger när du spelar spel som är översatta från japanska till engelska, då märker man en tydlig kulturchock, eller krock. Ja, en skillnad liksom. En mm. skillnad på... Eh, eh, jag ska förklara. Det, det, kan vara vissa meningar en karaktär säger som känns jättekonstiga. Det är ingen som pratar så. Alltså mm. har man många gånger tänkt. Det känns onaturligt och krystat liksom. Till exempel i Resident Evil. Tycker ja, jag att mm. det är mm. många sådana kommentarer som känns jättelustiga. Awkward, ja. Awkward, ja. Mm. Det, det är så man säger, man pratar inte så. Och det är för att man pratar så i Japan. Mm. Men inte på samma sätt i västerländska länder liksom. Det, alltså tänk vad lätt det hade varit att det här spelet föll dit för samma obekväma liksom eh, översättning. Mm. Men det gör inte det. Nej, absolut inte. Aldrig. Så att det, det är ett spel som... Det är ett spel som är jävligt snyggt. Det är jävligt smart. Och det är otroligt, otroligt invecklat men fan vad underhållande det är alltså. Ja, verkligen. Jag är jätte, jätteglad över att vi spelar det här spelet. Och, och, och gillar man inte stories i spel, då är det bara att skippa alla cutscenes. Alltså då får du liksom ett bra stealth action game som håller liksom än idag. Och Precis, ha, och va- tvärtom. Gillar du inte eh, liksom för gameplaymässigt mm. Spelar du för storyn? Ja, <laughs> ja, absolut, absolut. Och hur många gånger har vi inte sett de här Eh, spelelementen kopieras i andra spel. <clears throat> Splinter Cell. <coughs> Förlåt, typ. jag fick någonting i halsen. Ja, jag är så jävla typ. förkyld. Det blir aldrig riktigt bra det här. <laughs> Innan vi lyssnar på min intervju med Christopher Randolph så tänkte vi ska läsa lite kommentarer, för ni lyssnare har ju tyckt till. Och vi börjar sakta men säkert run out of time här, så jag tycker vi avverkar de här lite snabbt här. Vi har valt ut tre fina kommentarer. Den första kommentaren är ifrån Andreas Mellberg. Han skriver Egentligen har jag hur mycket som helst att skriva om Metal Gear Solid och hela dess serie. Men det har ni nog inte tid att läsa upp. Nej. Men kortfattat så fick Metal Gear Solid med att lämna Nintendo helt och bara spela Playstation. Det är rätt. Kojima... Du är så jävla partisk Filippa. Vi har fått skit för att vi är så jävla <laughs> Sony-partiska i den här podden. Nästa spel vi ska spela i podden blir ett Nint spel till Super Nintendo, så nu vet ni. <laughs> okay. Det är du som är partisk, inte jag. I alla fall. Kojima gav oss något som aldrig visats i spel förut. En komplex story, häftiga bossfighter och röstskådespelare i världsklass. Jag brukar spela, spela igenom det här spelet en gång per år och det är lika fantastiskt nu som då. Ja, Mm. Fint. Jävligt fint. Bra, bra summerat där. Väldigt bra. Vi kan bara, Andreas, du kan bara skriva kommentarer till oss där slipper vi sitta och prata i en och en halv timme innan. Du, jag kan ju, du kan ju summera ett helt avsnitt här på fyra rader. <laughs> Yes. vi går vidare till Neffre. Andreas har rätt. Precis, mm. och han skriver Metal Gear Solid-serien är helt klart en av mina favoritserier och just Metal Gear Solid till Playstation var det spelet som fångade in mig. Jag har läst om det och hört pratet gå men var ändå skeptisk av någon anledning. Så överdrivet bra vet jag inte om det. Folk tar nog bara i när de pratar om det. När jag väl började spela tog det mig cirka fem minuter innan jag var helt högt. Spänningen var olidlig och storyn vecklade ut sig till något jag aldrig varit med om tidigare. Agentspänning när den är som bäst. Shadow Moses Island och intrigen som utspelas där tillhör ett av mina större spelminnen. Och det kanske låter märkligt, men jag skulle gärna ha spelet ospelat just på grund av att jag skulle vilja få upplevelsen av att spela det för första gången på nytt. När man dessutom får återvända till ön i en senare del av serien. Va? <laughs> Spoiler! det, finns, Vad spännande. Det, det, finns, det finns ett spel där du återvänder till Shadow Moses, ja. Okej, okay, ja. Mm. Åter till texten. Ja, då var det riktigt häftigt återseende. Visst, vissa karaktärer i Metal Gear-universumet kan vara fåniga och märkligt skrivna, men oftast har man överseende med det. Inte alltid. Speciellt inte när det blir lite för sexistiskt. Men oftast i alla fall. Mm. Det var också en fin kommentar. Jag tänker på, det finns i och för sig en karaktär som är, det är Metal Gear Solid 2, Fat Man. Men vi, vi, ska, vi, ska spela, vi ska spela Metal Gear Solid 2 i ett annat avsnitt, men inte nu. Vi ska ta en liten ja. paus från Metal Gear. Ja. Eh, Sven Stick skriver var ett av de första spelen jag köpte direkt då min lillebror köpte ett begagnat Playstation. Var helt såld på hur varierat det var och hur man både kunde smyga och skjuta sig fram samt alla fräcka lösningar som jag inte vill spoila för någon, men som jag undrar varför inte fler spel inkluderade. Sen köpte jag ett Playstation 2 och därefter Zone of the Enders bara för att få Metal Gear Solid 2-demot. Det demot var magiskt. Det bästa delen med hela Metal Gear Solid 2. Ja, Metal Gear Solid 2, jag köpte också uh, Zone of the Enders bara för att <laughs> få demot till Metal Gear Solid 2. det var <laughs> många som gjorde så. Många som gjorde så. Mm. Uh, och jag, det här demot är för övrigt väldigt uh, ambitiöst, ska jag tillägga. Men det kan vi ta mm. när vi pratar Metal Gear Solid 2. Mm. Uh, jag tycker så här att det är nu dags att lyssna på min intervju. Ja, jag vill, kul! Jag vill, jag vill förklara lite saker innan intervjun här. Um, Christopher Randolph var en otroligt trevlig kille att prata med. Han spelar då Hal Emerick, eller Otacon, i spelet som vi kommer att höra. Och jag var eh, dunderförkyld. Så in i helvete mancoldad. Ja, <laughs> stackare. När, när jag spelade in det. Så att mina liksom... Det låter som att jag pratar så här. Jag har ingen näsa. Typ så låter det när jag pratar. <laughs> och eh, Christopher använde sig också av... Eh, av en dator som hade en lite halvt irriterande fläkt som, som liksom låter som en ibland sådär till och från. Men jag, jag, tror ändå att jag har försökt få bort det mesta liksom white noiset som, som finns där. Um, men uh, without further ado så tycker jag att vi lyssnar på min intervju med Christopher Randolph. So, for the first time in the history of this podcast, I will do an interview in English. I might throw in some random Swedish words here and there. I hope you don't mind. I am nervous. yet. Super excited to have our first international guest joining the show for a few minutes. Uh, we have on codec frequency 141.82 the voice actor of Hal Emmerich, aka Otacon, from Metal Gear Solid, but also a very familiar voice throughout the whole Metal Gear Solid franchise, Mr. Christopher Randolph. Hi. Hi, everyone. great, to, great to be here. Thank you. Welcome to the show. It's a it's a true pleasure to have you on. Thank you. It's it's my pleasure too. I um I'm I've never been to Sweden, but I <laughs> it's on my list. It's somewhere I would love to go. Yeah, you're welcome to come here any day you want. You know. <laughs> I'll work on that. <laughs> so, how has your day been? Uh, my day's been good. I'm uh, I'm actually uh, I, am taking some time off this week. You know, Fourth of July is coming up next week, which is of course the big American holiday. Yeah. Um, and uh, I I did a little work last week, and I kind of had a free week, so I'm actually at my parents' house right now, which is by the ocean in Massachusetts. So, oh, nice. I, I, quite a I had quite a nice day so far. Oh, cool. Well, is this your first time in a Swedish podcast? I presume. Uh, yeah, I think it is actually. <laughs> in fact, I'm sure it is. I've done done some podcasts for Brazil and Ireland, and uh, certainly a couple in America. All right. Um, but I this is the, my first uh, Swedish, which is great. Wow. That's cool. That's cool. <laughs> uh, but uh, it would be fun to, to know also uh, what do you know about Sweden? You know, um, not a lot. I, I mean, well, probably more than your average American. I mean, you know, I've I've been an actor for years, so I've always admired uh, the Swedish theater and Swedish film. Yeah, uh, you know, we always think of Bergman, and uh, and I suppose what I know of Sweden comes from that kind of thing. Um, my uh, my uh, a friend who uh, was married to my sister for a while, and but he remains a friend. Um, leads tours up uh, into the Arctic Circle, and they go to Spitsbergen, which is obviously Norway, I guess. But uh, um, that I, I've seen so many pictures of because he's gone through Sweden, and I've seen stuff and heard about it from him. Um, but uh, it's about all I can think of, really. You know, it's an okay answer. That's okay. <laughs> yeah, no, I mean, <laughs> there's some great there's some great literature to come out of it, and uh, um, uh, and the the people have always struck me as being incredibly attractive. Oh yeah, that's true. We have a, we have a beautiful women here. <laughs> beautiful women, and you yeah. know, very handsome, very handsome men too. Yeah, yeah. What I uh, what I have seen. So that's about that's about it. I'm yeah. afraid. so. Uh, me and the listeners of our show know you uh, as uh, for the voice of Hal Emmerich, Otacon from uh, the Metal Gear Solid games. Uh, but what do you do when you don't do like voiceovers for uh, video games? Right. Um, I am generally an actor, so I am often doing theater pieces. Um, Uh. usually in New York City, where I live, but uh, um, sometimes regionally around the country or on a tour. Um, I'm increasingly trying to get myself on film and television uh, as much as I can. Um, <laughs> uh, nothing really major so far, but uh, but just keep your fingers crossed. And um, actually, the last five six years, I've been directing a lot for theater. Oh, cool. So mostly mostly new plays. So I uh, work a lot with young writers and uh, help them clarify and shape their vision, and then and then I have I've directed uh, a bunch of new new plays um, in New York and also uh, Boston. I directed one in Boston as well, um, and I'm starting to think about maybe directing a short film. Uh, just you know so uh, that's that's basically what I do to, to kind of keep busy. Yeah, keeping yourself busy. That's right. <laughs> uh, you know, and occasionally uh, a, a, a, voice acting job will come up that's not Metal Gear, and yeah. so I, I will step into that too. Ah, that's cool. Uh, if you want to go back in time Metal Gear Solid for the original PlayStation. It uh, was a milestone in many ways. It was yes. it was more than a game really. It was like the first cinematic gaming experience and was way ahead of its time when it come to gameplay elements as well as storytelling, dialogue and, and sound drama, something that the, the series is still known and loved for today. And going back to that first day of recording do you have? Did you have any idea that this was this was going to become uh, the huge success that it later became? Oh my goodness, no, no, I don't. I don't think any of us did. You know, I, I um, we really, I, I, kind of stumbled into it. Uh, I, I had taken a, uh, I had was living in Los Angeles at the time, and I had taken a class in what was then known as animation voiceover. So for like cartoons, you know. Mm-hmm. Um, and it was a wonderful class. I had a really good time. And there were two teachers, and one of them uh, was this woman named Chris Zimmerman. Uh, who was uh, at the time a casting director and also a voice director? So, and we all got along. We got along really well, and I would say six or eight months after that class ended, I got a call from her, and she said, "Hey, listen, do you want to come in and audition for this strange project that I'm working on? Uh, we're getting a lot of good people to come in. Um, it's it's a game. It's you know unusual." Yeah. Uh, I said, "Sure." So uh, I, you know, I went in and and did it, and um, and was kind of I think we've all been astounded at what it's turned into. You know, because we really didn't know. We had no idea what this was. Yeah, that was something new for its time, really. Very much so, and also you know, it's funny because it had already been made and I believe released in Japan. Yeah. So. Uh, unlike all the rest of our recording sessions, this one we were basically had to sort of do what the Japanese had done already, at least in terms of our timing, our vocal timing and stuff. Yeah. Um, uh, to so, you know, we were sort of just kind of, I don't know how to put it. Uh, um, we were basically translating the game into into English. Yeah. You know. Yeah. Um, I heard that you originally read for the voice of uh, Solid Snake. Is that true? Yes, uh, that is correct. That's right. Yeah. I'm really curious. What would that have sounded like? <laughs> <laughs> Nothing good, I tell you. Uh, you know it. Uh, I mean, the, you know what they do when when you audition, you, you go into the recording booth, right? And they um, they give you some dialogue. Usually, you get a little bit of time to prepare uh, but not much. You know, you show up and they'll give this to you. You have maybe five or ten minutes, but they they give you the dialogue and then they give you a picture of what the character looks like. Oh, you know, okay. A, a, cartoon drawing. Yeah. So you try and base your voice somewhat on what the character looks like to some okay. Degree. So you know, they showed me a picture of Snake One, if you will, the, the yeah. sort of the, that original version of Snake, uh, and I, you know, I kind of, I, I, honestly, I don't remember what I did. I'm sure that that tape is somewhere buried. I hope it's. <laughs> uh, but I, <laughs> I, you know, I tried to sound, you know, tough and masculine, and you know, uh, which, um, you know, is fine. I, I can do my version of that. It's not, yeah. David, not David Hayter, but uh, so I did that, and. Um, and they said thank you very much and i was about to leave the booth and i could see because you have a you're in a glass window right so i could see through the glass uh, chris zimmerman, zimmerman held up her hand and said hang, hang on a second and i could see there was this conference going on uh, between chris and the other people in the room yeah. and then she came into the booth and handed me another set of dialogue and another picture oh okay cool and it, it was a picture of Otacon, Otacon One, if you will. Yeah. And um, I remember being absolutely struck by the fact that if I had had long hair uh, and was wearing my glasses, which I uh, they're on the other side of the room, but I have a pair of uh, you know metal round metal glasses, and I had been wearing that. It looked pretty much exactly like me you know, same. I've been thinking about that too. Actually, it, it really it's a striking resemblance. Big nose, and you know, I didn't have a beard at the time, and so so, and and then I I just I read I read Otacon, yeah, and and they they went for it. <laughs> did you did you record the conversations yourself, or did you like sit face to face with the other actor? Because it sometimes feels like you're in like the same room, because it's it's it's uh, such great acting, really. Yeah, you know that's that's actually very interesting um, because in the in the first game, the what we're the one we're talking about, uh, Metal Gear One, yeah. uh, we were often in the same room, and in fact, we were in the same room with all the technicians <laughs> too. there, was no, there, was no, glass, so when we got to a take, everybody in the room had to be very very quiet we were in this. I, have told the story before, but we were in this old, um, uh, really run-down house in the middle of Hollywood. You know, yeah. Um, that kind of had this re- makeshift recording studio set up. So, and it wasn't really soundproof. So, you know, there were times when a, a big truck would go by outside, or a, or a uh, ambulance with a siren. We all would have to stop because the sound was bleeding. Ah, yeah. Okay. Uh, and uh, yeah, I mean, the thing about recording these games is very often you're on your own in the studio and you're working. You're either working with pre- uh, stuff that someone else has recorded already, yeah, or you're the the voice director is feeding you the lines, mm-hmm. or you're just doing the lines just one after the other. Okay. Um, but with this one, uh, very often, uh, for example, David Hayter and I were very often in the same room, and uh, uh, and I think Jennifer Hale and I did a few things together. Um, I know the Sniper Wolf scene. I think we we were all in the same room for Sniper Wolf's death, as I remember. It was so long ago, you know. I'm starting to, uh, <laughs> to lose my memory of exactly what. <laughs> <laughs> the sniper the sniper wolf death scene is like one of the most uh, cherished memories of me as a, as a gamer uh, and as a kid you know playing this when i was like in tears <laughs> <laughs> yeah it it is uh, it's honestly one of one of my favorite scenes in the whole franchise actually yeah, yeah. and great acting as well you know that's that's a big part of it yeah yeah no i know and and uh, you know the i think the setup is sort of beautiful too i mean and that's that's Mr. Kojima more than any anything else. That yeah. kind of it was it was just kind of great. Yeah, you know. Yeah. So going back to the the uh, recording again, do you remember like any fun trivia you want to share? Anything uh, you remember that happened that was like out of the ordinary or something? Well, I mean, I sort of to some degree what you know what I've told you. I mean, again, it was it was so sort of surreal in a way to be in just this sort of house, you know, and and during the during the breaks, you know, or during times when they weren't working with you, you just kind of sit in the kitchen of this house. <laughs> you know, there'd be food in the refrigerator, and, uh, and you just kind of hang out. Um, and I think the the other thing, uh, as I mentioned, was that. Um, you know, because it had already come out in Japanese, uh, that there were certain times where we had to match our dialogue to a picture. Uh, so they would run the picture, and we would have to time out the dialogue so that we would finish the dialogue at the end of the picture and all that sort of stuff. And it's um, you know now the, the, the technology was not nearly what it is now mm-hmm. yeah which is sort of obvious but but i mean um, to just sort of understand that to some degree there are things that they can do now that they just they, they couldn't do they didn't have the ability to do then yeah. so we had to try to to match to the pictures yeah. um, and that was an interesting challenge. Do you do you remember like having any thoughts about the script? Did you like it? Did, did you get to see the whole script, or was it just your parts of the script? Uh, you know, you, you never get to see the whole script, uh, but uh, because it's two thousand pages long. <laughs> yeah, that's right. That's but, right. but <laughs> but um, I I saw a lot of it. Um, okay. Probably more than I see now, you know. Mm-hmm. Um, but but you know, and I had never seen a game script, and it's hard to follow them because you know they all the different options are sort of laid out, you know, and you have to record all the different options, and so it's sometimes very hard to follow the plot. Yeah. That said, in this case, there were certain things that were really, really clear, and the, the most clear one to me was um, well, a couple things were really clear to me. One was Otacon's role in the story. Yeah, it became pretty clear, and his relationship to Snake, and uh, and and you know a couple of other things. I mean, his um, obvious. Uh, sorry, I keep I keep like moving my computer. No, that's okay. <laughs> uh, um, he, th- there were aspects of him that were also really clear from this book. You know, his I mean, we mentioned the sniper wolf thing. His sensitivity, you know, and and also his smarts, but his like desire to help and to be a part of things and all of that was very clear. Yeah, you know, and that was helpful to me as an actor to just know what to do, where to go. Yeah, he's an interesting character actually, because uh, you know he just he he grew up wanting to build like the anime cyborg robots, and uh, well, he ended up building like weapons of mass destruction and stuff. Uh, yes. Uh, what what do you think about Otacon, your character? Well, he's. I, I mean, I think you're right. He's a he's kind of a fascinating character, and I I'm I'm very very fond of him. I think <laughs> I think he's he's really multi-dimensional. Yeah, you, know, yeah. you, you mentioned in, in, your opening about how uh, how the game really broke all sorts of new ground, and uh, um, and I agree with that. And I think one of the things that it did was it really had real characters, you know, with multi-dimensional aspects to them, and I think that's one of the things that made it so appealing to everybody who played it. Um, so, and and the setup for Otacon, as you describe, is is uh, very complex. I mean, to be filled with sort of um, what's the word uh, a- ambivalence about what you've done, and you know, you you had ambitions, but then you you've wound up doing something completely different, and you wonder is that good or bad, or you know and you struggle with that. And I I think that that's a major aspect of life for everybody. Yeah. Do you know what I mean? Yeah, I know what you mean. Yeah, true. So. So yeah, and the, and then the other thing that I love about Otacon is his sense of humor. You know, he's <laughs> yes. very often he's the kind of comedy, um, either deliberately or or not. Yeah, and I think that's terrific. And I love the whole relationship between him and and uh, Solid Snake. It's like a like a brotherly love kind of teasing thing going on here and there, and like a bromance, a real bromance. Yes, absolutely, no question about it. <laughs> And, uh, no question about it. And that was really cool. And and you know, uh, um, uh, you know, a lot of that developed I mean, it was there, but I think the way David Hayter and I were able to play with each other really helped that. And, um, you know, a lot of that was helped by us being able to record in the same room together and play off of each other. Um, yeah. So that was that was really great, and I, you know, I'm a big admirer of David's. I think he's remarkable. You're still friends you hang out or something sometimes? Yeah, he uh, you know he he's out in L.A. mostly, and he he's a big he's a big deal screenwriter, and he's now directed at least one feature film. I think he's going to get his second one going. So, yeah. uh, you know, he's kind of a <laughs> he's sort of a bigger deal than I am. But uh, I do, you know, when I'm out in LA and I have some time, I, I track him down and we, we often go have dinner. Um, he's a really good guy. Oh, cool! I would love to to be uh, uh, an, uh, to to hear those conversations between Snake and Otacon having dinner in uh, in, in L.A. <laughs> well, we we should record one. We we should. Yeah, yeah, you should. You really should. And I'm also very curious. Have you have you played the games yourself? Are you a gamer or? Um... I played the first game uh, because I, I really wanted to see my work, and uh, um, I tried to play the second game and got about halfway through. I mean, the the point is, I'm not very good at it. Uh, the um, the kind kind of eye hand <laughs> coordination <laughs> required excuse me is um, not my strong suit, and uh, uh, I also um, I I have to confess I sometimes get uh, a weird kind of motion sickness from staring oh, okay. at screen that's moving so much. Um, but uh, I have played a little over the years off and on. I have watched people play all the games. Yeah. I've seen almost all, you know, because you can go on YouTube and see all the cutscenes are yeah. on there. Um, uh, my, I have these. I have cousins who have children, teenage children, and I have watched them play Metal Gear Five. Oh, it's cool. an amazing game, I have to say so yeah, and and I keep telling myself that I I should really sit down and really play through one of them. Yeah, you really should because they're they're all amazing. Yeah, they are amazing. No, they really are amazing. Yeah. So, is there anything else you would like to add as a final note? Well, gee, yeah, no, you know, I I um, I'm I sort of I'm deeply uh, deeply grateful for the the kind of fan base, if you will, the the the, the people who so love these games, and uh, because I you know I love doing them, and I love the idea of them, the the complexity and the um, uh, the detail uh, and the moral questions that come up from from this franchise and I just I think that's really cool, and I'm I'm kind of sad that it seems like it may be over. Yeah. Uh, yeah. There's always yeah. talk, but I mean, certainly I know I and, and a lot of the other voice actors, English voice actors, would, you know, love to do another one. Um, so, but I, I think it, it depends on Konami and, and Kojima and all sorts of stuff that yeah. we have no control over. So, <laughs> do you have do you have any connection with uh, Kojima nowadays, or not really. I, you know, I've, I've met him a few times uh, at at uh, promotional things, and he he's, he came into the studio a couple times when we were recording mm-hmm. uh, Metal Gear Four, um, and he's he's always been very nice to me. But I mean, he's a major sort of rock star, you know. Yeah, uh, yeah, he is. So uh, you know, and I you know I follow his Twitter feed, and I see film of him at the E3s in Los Angeles and all that kind of stuff. Yeah. Um, and I don't really know. I don't quite know what he's up to next, but uh, I'm sure it'll be kind of brilliant, whatever it is. Yeah, de- it's called the uh, Death Stranding, and it's a lot of like big Hollywood uh, actor names in it, and uh, no one really knows what it is yet. Yeah, yeah. Well, he he he likes those big Hollywood names. Yeah, and he <laughs> um, <laughs> he. Uh, I feel like he's always wanted a Metal Gear movie. Yeah. Uh, and and he may, you know, he may make that happen. I don't know. I, I, mean, it would be very interesting to see. Yeah. And I would, I would give my everything to have you play Otacon. Really, that would be oh, so awesome. <laughs> I think, I think I'd have to play older Otacon at this point. Yeah, um, that's true. Maybe. <laughs> you know, but I mean, it's an interesting game that that friends of mine sometimes play is like, who would you, who, what big star would you cast as Otacon? Yeah, yeah. Um, and uh, you know, I'm. Uh, who knows? By the time they get one going, maybe I'll be a big enough star to be able to be in it. Let's cross our fingers, man. Yes, let's do that. <laughs> Christopher, I'm really glad you took the time to answer our questions. Thank you. It's been a pleasure having you on the show and I'm still a bit starstruck, I must admit. oh, <laughs> thank you very much. I'm, I'm. Thank you. It's been a pleasure for me to talk to you, and you know, anytime. Yeah. And uh, I'm going to see if I can get myself to Sweden. I'll have to work on that. Do you guys have a Do you guys have a Comic Con in Sweden? Yeah, we do actually. That's uh, that's coming up in like November or something. Uh, no um, well, who knows? Maybe uh, maybe I can. Uh, well, we'll see. I have never gone to a comic con. You should. Um, it's an amazing experience. Yeah, that's what I hear, and I would I would love to do it at some point. So yeah. if there's enough demand, I'm there. You know. Cool. We'll figure something out, man. Well, I won't bother you uh, anymore. I have to get back and I have to go to bed. Got yes, work tomorrow yeah, and sorry. stuff. So I hope, I hope, you feel better. And and Robin, I have to tell you, your English is, is wonderful. You could do <laughs> any kind of an interview in English. You did a wonderful job. Seriously. Um, thank you very much. It means a lot to me, man. You know, it, it's really true and and it's been a real pleasure. So thank you, and please stay in touch. Let me know how things go. And when this goes up, send me a note and just let me know so I can track it down and listen. Okay? Yeah, of course, man. Of course. Cool. Thank cool. you. Sleep. Thank you very much and take care man. You too. Alltså han är en sån trevlig kille och vi... Vi pratade... Ja, jag en applåd här. <laughs> Tack. Du sa efteråt att jag hade bra engelska och det sa ju han också till mig att jag hade. Så jag blev det... jätteimponerad av dig Robin. Tack. Det, det var, jag var så jävla nervös ja, inför den här jag intervjun. Jag förstår alltså. det. Alltså det här är en spelserie som har betytt så mycket för dig och ja. att liksom sitta face to face med honom, för att du såg ju honom han också. Hade, han hade kamera igång, jag blev livrädd liksom. <laughs> han bara sitter och stirrar mig rätt i ögonen och jag bara wow. Ja, men jag oh, förstår. Det måste ha varit jätteläskigt. Ja, men jag, alltså. Alltså det, jag satt ju utanför och hörde allt. Mm. Fastän du sa att jag inte fick ja. tjuvlyssna. <laughs> Nej men du var jätteduktig. Tack. ja, jag. Det, var, och, det var kul. Och um, vi diskuterade lite även efter intervjun också att eh, om vi någon gång gör Metal Gear Solid 2 eller Metal Gear Solid 4 i ett avsnitt här så har han tänkt att han tänkte vara med igen. Ja men det var trevligt. <laughs> så att, ja, men, så att, eh, jättegärna. Han, han, kommer tillbaka. så att, eh, men ja, vi får se hur, hur vi Ja men det, det var en väldigt rolig eh, intervju för att det är eh, det var en väldigt generös intervju. Mm. Ni pratade om väldigt mycket saker och det var inte bara det här, var det kul? Alltså mm. förstår du? De här vanliga mm. typiska frågorna utan detaljer om hur det faktiskt gick till. Mm. Och han nämnde ju där att de liksom satt ju faktiskt face to face när de skulle göra eh, ja, röstskådespelet. Det trodde inte jag alltså. Nej, och det förklarar ju varför skådespelet är så levande som det är. Mm. Det blir inte samma sak om du liksom spelar in på varsin ort. Nej, Nej. exakt. exakt. Oh, jag, jag, är fortfarande ja. lite nervös och så när jag tänker på att jag ändå suttit och pratat med, med Otacon. För ja. jag menar, alltså, ni har säkert märkt det, ni som har lyssnat, men Metal Gear Solid-spelen är ju alltså, en av mina favoritserier. Och att få sitta och prata med en av personerna som har liksom gett liv till en karaktär i det här spelet, en väldigt betydelsefull karaktär. Det att, få, att få prata med honom betyder väldigt mycket för mig. Eh, och, ja, men det var ju 8 eh, Ottacom. Ja, det var Ottacom. Eh, alltså det är ju inte bara rösten bakom, utan det var 8 Ottacom. Det var 8 Ottacom. Ja. <laughs> så jävla obehagligt alltså. Ja, det är så kul. Ja, men Christopher Randolph har lovat att han kommer tillbaka till podden. Ja. Och eh, om vi ska göra mer Metal Gear, det vill säga. Så mm. vi får se. Precis. Men ja. jag tror att den här podcastavsnittet börjar lida mot sitt slut. Ja. ja. Vad ska vi men... göra nästa avsnitt? Det blir nog en musikspecial. Mm, det blir det. Sega Saturn. Ja, för ja. Vi, vi, har ju, vi har ju konkat... Vi glömmer bort maskiner. Vi, vi har ju liksom gjort alla så här, större konsoler eh, i kronologisk ordning och sen så bara, fan, Sega. Ah. Vi har glömt Master System och vi har glömt Saturn. Jävla idioter vi är. Um, så att, ja, Sega Saturn. Kanske för att vi inte började kronologiskt heller. Jo, det borde du Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Filippa. Ja, men det var inte medvetet i sånt fall. Det bara blev. Ja, man, Fan, man, man är, man, det är semester. Man har alltid liksom <laughs> fyra alkoholfria öl i kroppen och är såsig i huvudet. Alkoholfria? Jag har inte druckit alkohol på fan sex veckor nu. Det, det, känns jättebra. Nej, jag vet inte varför. Hade jag varit du hade jag... Nej, men jag ska, jag ska liksom få ett nytt fokus, få en ny gnista i mitt liv och ja, börja med att... Börja med Testa att vara gravid. Då har man inget val. <laughs> Ja mm. du. Hörni, eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast Par Pixlar. Vart hittar ja, man oss? Eh, man hittar oss lite överallt. Punkt. Nej. Mm. Instagram, Facebook, Acast, iTunes, videospelsklubben.se. Mm. Par i pixlar, det är bara att söka på oss så dyker vi upp. Glöm inte, våra, glöm inte vår inaktiva YouTube-kanal. Och Filippa, vi har fått jättemycket kommentarer där alla säger jag vet. att jag ska spela Mega Man 2 på stream. Ja, då kan du göra det. Jag ska Men göra det. Jag vill inte att du gör det på nästa partyafton som vi har. Det, det är inte samma sak. kanske kommer. Jag kanske sätter igång kameran då och alla våra gäster bara wow, wow. Ja, jag vet inte. Jag du och jag ska ha ett snack mm. Det har vi väl alltid. Tack snälla för att ni lyssnade. Ni är underbara. Puss och kram! Puss och kram! Hej! Uh, Pust. Hej.